الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Altın 2009 Cuma Akıl Akidet Vasıtiye dersimizin 15. dersi Tevfik Allah'tan Şimdi burada e, geçen derste ifade ettiğimiz gibi geçen derste belirttiğimiz gibi ne yapacağız İbn Teymiye'nin önce metnini okuyacağız tercüme yapacağız sonra sen onun tercümesini okuyacaksın ondan sonra o İbn Teymiye'nin sözü üzerine Bir birkaç hale düşeceğiz ondan sonra hal taraftan şerhini alacağız o şekilde şimdi İbn Teymiye kitabına nasıl başlamıştı dedi ki Bismillahirrahmanirrahim İbn Elhamdülillahillezi ersale rasulehu bil huda ve dinil hak liyuhirahu ala dini kullihi ve kefa billahi şehida Buranın için anlattık Sonra ne dedi? Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ikrarın bihi tevhidin Burayı da anlattık وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا burayla anlatacağız ve mukaddime şu buraya kadar sonra ne dedi İbn Teymiye giriş yaparak dedi ki anla bak bundan sonra فهذا اعتقاد فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة bu ehl-i sünnet ve cemaat kurtulmuş fırka kurtulmuş ve yardım olmuş kıyamete kadar hırsımız yardım olmuş Ehl-i sünnet ve cemaatin itikadıdır Değil mi? Buraları doğrusunu anlattık Sorduk o itikat nedir? Kim? Sorduk o itikat Ve huvel iman billahi ve melaketi ve kutubu ve resulü ve ba'fi ba'dır not ve iman ve kaderi hayri ve şerri Allah'ın meleklerine değil mi? Kitaplarına, resullerine, dirilmeye, kadere, kadere, kaderin hayrına ve şerrine iman kestirdik burayı da ne yaptık anlattık kısaca şimdi burada Müslümanlık Rahimullah en son işte kaldığımız yeri şurası ve minel imani billah şu Allah'a imandandır şimdi ne yapıyor bilmeli icma sonra tavsiye bu hep böyle müelliflerin kavimlerinden kitap tehlif ederken veya bir şey anlatırken alınan meclistir bu Allah'ın kitabından almıştır aslında Nebi Hüseyin'in sünnetinden almıştır önce bazen Allah kitabında bir şey icmal eder böyle mücmel olarak anlatır hemen peşindeki cümlelerde tafsillendirir neden? çünkü bu bir kaydedir sen önce böyle bir kalıp verirsin karşındaki kişinin zihnine bir şeyleri böyle kalıp olarak genel olarak kaba olarak tasavvur ettirirsin sonra onu tafsillendirirsin çünkü bazen direkt tavsiye girdiğin zaman zihin almayabilir kabul etmeyebilir önce kişide kişiye anlatmak istediğin şeyi kalıp olarak verirsin sonra onu tavsiyelendirirsin yani icmal sonra tavsiye mesela Allah Kur'an diyor ki el kari'atü men kari'a diyor ki el kari'a diyor sonra diyor ki mel kari'a kari'a nedir sonra anlatıyor ya umya konun nâsı kel parasın ve büfür ve tekunu bihibâli kel ve menfûr böyle anlatıyor bak önce ki kari'a Sonra ki nedir kariha bilir misin? Ve nedir hakemel kariha? Sonra tavsiyle gidiyor. Şimdi İbn-i Teymiye'de Rahimahullah bunu buluyor. Mesela ne görüyor ki Allah'a iman e, iman nedir? E, işte e, burada ne dedi şimdi? Dedi ki e, ehl sünnetin itikadı sonra dedi ki itikadı nedir? Allah'a iman, meleklerine iman kitaplarına sonra Allah'a imanı ne yaptı? Tafsillendirmeye başladı mücmelden sonra tafsile geçti diyor ki el iman ve min minel iman billah Allah'a imandan şu vardır el imanu iman etmek bina vafafa bihi nefsuhu fi kitabihil aziz aziz olan kitabında kendini vasıflandırdığı şeyler, şeylerde şeylere iman etmek ve bima vasıfehu bihi Resulühü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulü olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de onu vasıflandırdığı şeylere الإمام اسمك من غير تحريف تحت السبت تحت المكسن ولا تعطيل تعطيل لا يتمكسن ومن غير تكييف تكييف لا يتمكسن ولا تمثيل تمثيل لا يتمكسن O yüzden biz isim sıfatın işte bu tarifidir isim sıfat tevhidine isim sıfat tevhidini nasıl tarif edilir? Demiş ki ifradullah azze ve celle bima semme ve vakafa bihi nefsuhu fi kitabihi ev ala lisanla rasulih min gayri tahsilin ve la tahrif min gayri teklifin ve la temsil bu şekilde tarif etmiş ne Allah Azze ve Celle kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeyde ee, gerek kendi diliyle gerekse gerek kendi diliyle kitabında gerekse de Resul'ün diliyle sünnetle kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde dillemek tabir, tahrif, tekir, temsil yapmak için budur şimdi İbn-i bunu beğenir ama dikkat edersek İbn Teymiye'nin lafına ne diyor Allah'ın kendi nefsinde aziz olan kitabında ve Resulünün diliyle sünnette değil yani Resulünün diliyle vasıflandırmak peki biz tarif ederken nasıl yaptık isimlendirmek ve vasıflandırmak İbn Teymiye'ne yazıcısı sadece vasıflandırmak kaldı isimle çünkü biz bir kayda söyledik Allah'ın her ismine bir sıfat ismini bir sıfata beraber. eder çünkü müsannif yani burada İbn-i Teymiye müsannif burada isimleri zikretmedi ancak vasfı zikretilmesi bir noktada yeter neden? çünkü vasıflar isimleri ihtimal ederler kendilerinde yani Allah'ın ismi her isim bir sıfatıdır ama harf veri bir isim değildir her ne kadar böyle de olsa sonuçta sıfatlar isimleri ne yapar? ihtimal eder içine alır aksi de böyledir her isim bir soru delalet eder her sıfat bir isme delalet etmez mesela e, ne dedik Allah'ın her ismi bir sıfattır mesela işte Rezzak ismi ruh, sıfatı Halim ismi ilim sıfatı işte Kadir ismi kudret sıfatı Aziz ismi izzet sıfatı Rahman ismi rahmet sıfatı Metin ismi metanet sıfatı Bu şekilde Ama Mesela Allah'ın Zevcelen'in yet sıfatı Yet diye bir isim olmasının gerektirmez El sıfatı yani İstiva sıfatı müstevil diye bir ismin olmasının gerektirmez Hakeza O yüzden diyoruz ki bu lafızda bir sorun yok Şimdi bu cümle inşallah Allah alem bu da komple hmm, bu ibareyi anlatmaya bu ibareleri anlatmaya fıkretmeye e, vereceğiz bu ders komple vakti belki daha ileriye gidersek bakacağız Rabbim nasıl nasıl edecek şimdi burada dediğim gibi e, burada İbn-i Teymiye dört tane e, ıslah vermiş dört tane lafız vermiş birincisi birincisi ne diyor tahrif değil mi? Evet ona bir tahrif iki sen bu arada Türkçesini oku bakayım bir de sen Türkçesini oku oku Gerek Allah aziz karında kendisini gerekse Resulullah Resulullah gerekse Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoluna ne ile nitelendirmiş ise Bunlardanmış yani nitelendirmiş evet. Bunlara tahrir, tatil, keyiflendirme e, ve temsil tekrar fethedeceğim ellendirme örneklendirme söz konusu olmak olmazsa Allah'a iman etmenin kapsamı içerisindedir bir bakın şeyine gidiyorsa İbn-i Hüseyin'le alakalı bir konusu var bir oku bakayım büyük ilim olarak İbn-i Hüseyin aklında tuvaletin şerhinde şunları söylüyoruz Muhalifin sözlerinden anlaşıldığı gibi yukarıdakileri yolda onlara muamele olan kimseler olarak ehli sünnet ve cemaati kapsamına girmezler bu komple şey sayılmış değil mi? bölümleyememiş olur olursun şimdi tamam. o zaman dört tane tamam şey. evet. Ta yok tahrif mi dedi iki tahrif tahrif tahrif iki tahrif tahrif üç tekbir evet dört temsil şimdi ne geçen hafta bu ders için ve bundan sonraki ders için çok önemli dikkat edeceğiz şimdi burada dört tane silah var bunları mutlaka ve mutlaka öğrenmemiz gerekir demiyorum bak fıkh etmemiz gerekir fıkh resmen fıkh etmemiz gerekir tamam mı? hangisi? ilk başta bu tarifin bizim bir gidelim bu tarif değil mi? ilk başta bu tarifin başında kullanmamış çünkü zaman görüyor musun? İsmi Safa'da İsmi Safa tarifi mi? Sağolun Azim Hocam Manasatı Şimdi onu ezberlememiz gerekiyor ben e, şimdi şöyle hocam her ezberlememiz gereken yeri e, söyleyeceğim özellikle tamam mı? Şimdi bu tahrif e, tahrif, tahrif, teklif ve temsil bunlar mutlaka ezberlenecek mutlaka ve aralarındaki farklar ezberlenecek öyle dakik ince noktalar var ki aralarında fark etmek lazım mutlaka çünkü tabiri caizse bundan sonraki bütün bu meseleler akide, e, akide ile alakalı isim sıfatla alakalı bütün meseleler bu dört şey üzerinde döner ve fırkaların görüşleri de bu dört e, ibare üzerinde döner o yüzden çok önemli çok dikkat etmemiz gerekir tane tane anlatacağız şimdi inşallah şimdi dedik ki ilk önce hangisi? Şimdi tahrif kelimesi lügatta tahrif kelimesi lügatta alimler diyor el meyli ve imale meyli ve imale ifade eder yani meyletme etme tahrif meyil imale etmek meyletmek etmek tamam tahrifin manası bu tahrif hamle fırda ölür hem manada olur o zaman ikiye ayırıyoruz tahrif tahrifi şu şekilde yapalım ikiye ayırıyoruz şöyle lafız lafızda manada tarif tahrif şimdi tarife baktığımızda fırkalar tahrif yaparken kimileri lafızda tahrif yapmış kimileri manada ne yapmışlar tahrif yapmışlar ancak lafızda tahrif yapanlar lafızda tahrif yapanlar manaya manaya tahrif yapmış olurlar otomatikman çünkü lafızda tahrif yaptığınız zaman ne yapar? manaya sirayet eder manada etkisini gösterir şimdi örnek verelim şimdi lafızda tahrif mesela Allah Kur'an'da buyuruyor ki Kellemallahu Musa teklimi Allah Musa ile konuştu Kelleme Kellemellahu aşağı eklimen Kellem Allahu Musa teklimen Allah Kur'an'da diyor ki Kelleme konuştu Allahu Allah Musa Musa ile teklimen Hakikaten konuştu gerçekten konuştu Şimdi Baktığımız zaman tarihe Cehmiye ve Mutezilelerden bir kısım falan Allah Azze ve Celle'nin bu kelamını lafzen tahrif etmişler lafzen yani dememişler işte bunun manası budur böyle etimlemişler, lahven tahrif etmişler ne yapmışlar şimdi Kur'an'ı açtığın zaman baktığın zaman kellemallahu diye görürsün değil mi bunlar tutmuşlar kellemallahu Musa'yı kellemallah'a yapmışlar yani Allah Azze ve Celle'nin lafzının en son harfi olan H var ya bunu nasıl okuyoruz? Kellemallahu neyle okuyoruz, hu diye okuyoruz onlar ne yapmışlar? H demişler ona o zaman arasında lafız olarak bu şekilde fark var tahrifleri o zaman Allah'ın Allah'a yapmaları bu tahrif Ehl-i sünnet vel cemaat bunlara reddiye vermiş Şimdi oraya geçmeden önce şunu beyan edelim Kellamallahu Musa teklime ne, ne manaya geliyor? Allah Musa ile konuştu o zaman bu ayete göre Allah'ın ne sıfatı var? kelam sıfatı var biz o zaman Allah'ın kelam sıfatını inkar ediyoruz e, e, ispat ediyoruz bunlar Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatını inkar etmek için çeşitli şeyler öne sürmüşler bunlardan bir tanesi de bu ayeti lafzan tahrif etmedir demişler ki orada kellem kellemallahu Musa değildir Kellem kellemallahu Musa'dır yani failin burada fail olan Allah'ın mesul yapmışlar yani Allah konuşan değil kendisiyle konuşulan olmuş yani ne olmuş olur eğer sen kellemallahe Musa dersen onlar gelir Musa Allah'la konuşmuş olur yani sen benimle konuşuyorsun ben seni dinliyorum sonra çekip biliyorsun tamam bu bundan ibaret o zaman sen konuşmuş olmuyorsun o yüzden burada konuşan Musa demişler ee, konuşulan ise Allah, Allah Azze ve Celle demişler buna için burada reddiye vermiyoruz tamam mı? burada reddiye vermiyoruz çünkü bu burada mevzu tahrif anlamı ileride anlayacağım en güzeli deriz ki bu e, kıraatlere bak hiçbirinde yok kıraatlere bak hiçbirinde Allah'a yok sözü bari böyle cevap verelim yarım kalmış yani Kur'an'a da baktığın zaman kellem Allah diyor şimdi kıraatlerin hepsinde de kellem Allah'ım mevcuttur ikincisi manada manada tahrif mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Mesela Taha suresinin 5. ayetinde diyor ki Ar-Rahmanu alel arşi Rahman arşi istiva etmiştir Biz ne diyoruz? El istivanın manasını el-ulu demek Üste olur İstivanın manası ulu, üste olur Peki tutup dersen ki buna buradaki istivadan maksat istila el istila dersen yani istila etmiştir ele geçirmiştir kuşatmıştır hükmetmiştir böyle bir sürü çeşitli manalarla bunu ibare ederken ne yaparsın manada tahrife gitmiş olursun neden tahrife gitmiş olursun yani manadan kaymış olursun tahrif kaymak değil mi kaymak peki sen tahrif ettiğin zaman neyden kayıyorsun haktan o yüzden bak lügat manasıyla ıslahi manası açık yani ıslahi manası ne haktan kaymak sahih ıslahi manası haktan kaymak ama lügat manası illa haktan kaymak değildir yani ee, e, vecih üzerinden kaymak çıkmaz şimdi onlar ne diyorlar buradaki istivadan maksat istila halbuki istiva istila manasına gelmez halbuki istiva istila manasına gelmez hele ki ayetin siyah sibakı olarak hiç gelmez çünkü özel karine var orada işte orada o da hala harficedir o ileride gelecek o hayla ile delalet eder neye? buradaki istivanın ulu manasında olduğuna olduğuna evet ee, onlar e, pardon e, istila dedim istevla diyorlar istevla onlar istevla diyorlar o zaman bu benim manada tahrif şimdi bunlar lafı tahrif etti mi? yok lafı etmediler lafız olarak etmediler dediler ki Allah Kur'an'da evet istiva diyor yani o lafı ispat ettiler lafız olarak diyor ki biz orada Allah yani Kur'an'a baktığımız zaman istiva ediyoruz ona karşı gelmiyoruz tamam mı? biz ona karşı gelmiyoruz evet Rahman arşı istiva etmiştir bak lafızda hiç oynama yapmıyorlar ama bu lafın delalet ettiği mana bu lafın işaret ettiği mana bu lafın gösterdiği mana sizin anladığınız vuru'lu değildir ele geçirmedir istevladır diyorlar bak manayı değiştiriyor demiyor yani onlar mesela atıyorum bir mutezile der ki Kur'an'da şu okur der ki mesela namaz kılıyor Fatiha'yı okumuş oldu ki ve kellemallaha Musa teslima böyle okudu mesela okuyabilir bak bu lafı ne yaptı sahih ahlif etti ama bunu etmezler okur Kur'an adam der ki Rahmanu alel arşis kova tamam bak laf, lafında bu geç oynadın oynamadı ama manasını o yüzden her lafızda tahrif eden lafızda tahrif eden manaya sirayet eder ama her manada tahrif eden illa lafızda tahrif etmiş değildir şimdi burada tahrifi anladık mı bu şekilde var mı bu eksik kafalı kalan anlaşılmayan şey? o zaman geçiyorum tatile tekrar döneceğiz tarife çünkü aralarındaki fark ne bunlar zıt etsek işlerimizde var tamam mı? min gayri tahrifin ikincisi na, sen naal getirdin yanında geçin dur naal getireyim Çünkü sen de şimdi ikinci kavram ikinci ibare neydi tatil tatil tatil şimdi tatil lügatta tatil lügatta burayı yani bu lügat manalarını fıkhetmemiz lazım çünkü asıl lügat manasıyla lügat manasından zaten asıl yola çıkıyor tamam mı? yani e, o yüzden e, iyi dikkat etmemiz şey lazım diyoruz ki tatil lügatta tahsil diyoruz buna atıldan alınmış yani atılı atıldan alınmıştır tatil kelimesi atılda e, el-hulu vel-ferah vel-terk ve tahliye manalarına gelir yani işte boş atmak boş olması terk, terk edilmesi terk etmek boşaltmak bu manalara gelir tamam mı? tatil o zaman takip kelimesi lügatte boşaltmak terk etmek takliye ee, sonra el farah ondan sonra et terk el hulu bu şeyler söylenir. tamam şimdi Türkçe'de, Türkçe'de biz bunu kullanıyoruz tatil değil mi? İşte bu Arapçadan gelmedi bize neden? çünkü kişi mesela iş yerinden izin alıyor siz mi? 15 günde sonra ailesiyle bu kişi ya memlekete ya herhangi bir tatil köyüne vesaire bir yere gitmek istiyor şunu bir kapatayım şu an nasıl açıldıysa öyle mi? ailesiyle gidiyor ne yapıyorlar onlar? bulunduğu mekanı boşaltıyorlar terk ediyorlar gidiyorlar bak tatil buradan gelme mesela okul tatili diyoruz işte yaz tatili okulun yaz tatili neden ona tatil isim vermişler çünkü okuldakilerin hepsi ne yapıyorlar bulundukları mekanı boşaltıyorlar şimdi mesela işte Osmanlı dili falan bunlar mesela Osmanlı'da Arapça alimleri falan çoktu mesela böyle Türkçe çok oradan bilinçli bir şekilde böyle kelimeler geldi yani manalarını böyle fıkh ederek getirdiler Türkçe birçok kelimeler mesela ee, o yüzden tatil kelimesi boşaltmak çünkü kişi bulunduğu beldeyi ne yapıyor tatile giderek boşaltıyor yaşamış olduğu mekan ne yapıyor boşaltın bir şey anlamlı da aynı zaten yani mesai yapıyorsa mesaisi mi çalışıyor o anda yapar bir şey olacak aynı aynı aynı, aynı. o yüzden biz buna tatil ismi diyoruz peki tatil bizi ilgilendiren manasıyla yani ıslahı manasıyla Allah Azze ve Celle isimlerinden veya sıfatlarından ya külliyen tamamen ya da kısmen boşalma mesela külliyen o zaman e, tatili şöyle ikiye ayırabiliriz külli veya külli deriz buna tamam veya kısmi cüz'i tamam diye ayırabiliyoruz yani Allah'ı isim ve sıfatlarından külliyen tatil etmek boşaltmak yani sanki Allah'ı ne yapıyorsun boşaltıyorsun özelliklerinden bütün özellikleri ondan kaldırıyorsun bütün isimleri ondan kaldırıyorsun Allah'ı boşaltıyorsun gibi külli tahrif, e, e tatil ve kısmi tatil diye şey ayırabiliriz tatil mesela örnek verelim küllü takili kimler yapmış mesela cehmiye cehmiye fırkası mesela cehmiye fırkası ne demiştir Allah Azze ve Celle'nin ne bir ismi vardır ne bir sıfatı vardır bir ismi yoktur ve sıfatı yoktur işte bu külli takil tamamıyla Allah'ın bütün isimlerinden ve sıfatlarından boşalmış mesela kısmi ve cüz'i tatile işte e, eşyalara verebiliriz eşyalara mesela Türkiye şu an Levhaturdiler Bunlar ne yaparlar? Allah'ın bir kısım sıfatlarını kabul ederler Yedi senedir bir görüşe göre yedi sekiz eskiden daha ilk dönemleri bir çok sıfatı kabul ederler Hatta Allah'ın arşı istivası dahi mütekaddim kitaplarına bakıyoruz sonradan işte bu kelam falan iyice karışınca razide girince araya vesaire e, iyice böyle şair akidesi kelam ve felsefeyle karışınca zaten müteakkillerle mütekaddimleri ihtilaf ettiler aralarında şimdi bak ama şimdi günümüz olarak da bak olaya matürler ve şair bunların da tatili külli tatil değil neden? çünkü ispat ettikleri çok şey var mesela Allah'ın kelam sıfatını her ne kadar ehli sünnet gibi etmeseler de ederler irade ederler işte görme basar seme falan sayılır. o zaman bunların Eşyaların tatilin eş, bu kısmi tatil cüz'i tatile de eşyalarla eşarilerle örnek verebiliriz tamam mı? Evet burayı da anladık burayı da yine alakalı şimdi tatil ile tahlil arasındaki farklara geliyorum bağlantı olmalı şimdi olur şimdi geleceğiz zaten şimdi geleceğiz daha teklifle temsile inmedim evet. şimdi şimdi buraya iki kavramı tekrar ediyorum bir ne dedik tahrir iki tahrir tamam mı evet şimdi tahrif ile tatil arasındaki fark ne? Şunlar Tamam abi örnek hemen verelim Şimdi Allah Kur'an'da diyor ki ar Rahman ve alel arş istiva Rahman arşa istiva etmiştir Şimdi bu kişi istivaya tutup istila derse bu adam ne yapmıştır? Tahrif yapmıştır neden? Lafzen mi tahrif yapmıştır manen mi? Lafzen tahrif yapmıştır Yani e, şey manen tahrif yapmıştır Rahman alel arş isteva diyen bir insan İstevaya istila dersen nasıl? Manen Manen tahrif yapmış olur yani adam çünkü okurken Rahman alel arş istevla demiyor Alel arş isteva diyor Ama bu adam manen ne yapmış? Ona istila diye inanmıyor İstila diye inanmıyor Bu adam o zaman ne yapmış olur? Manen tahrif yapmış olur Peki bu tahrif yapan insan bu ayet için konuşalım mesela istiva sıfatını kaldırmadım ortadan iptal etmedi mi? etti o zaman ne diyoruz? bak e, burada tatil de girdi o zaman her tahrif yapan ne yapmıştır? aynı zamanda tatil yapmıştır o zaman her tahrif yapan tatile gitmiştir ancak her tatile giden illa tahrif yapmıştır manasına gelecek diye bir kaide yoktur böyle bir şey söz konusu yok değil yine dönün başa şimdi Rahman alel arş istiva Rahman arşı istiva etti adam bunu da bu şekilde okudu lafzen de ispat etti bunu ama diyor ki manen bu istila peki bu adam istila derken istiva sıfatını iptal etmedi mi? İptal. Peki iptal bir iki kısmı hangisi? Tatille alakalı. O zaman demek ki her tahrife giden tatile gitmiş olur. Ee, o zaman diyor ki kullu muharrifin muaddidun ve leysel aks her muharrif yani her tahrife giden aynı zamanda ne yapmıştır? aynı zamanda tatil yapmıştır şimdi o zaman diyor ki bazen tahrif ile tahrif bir arada toplanır bazen tatilde mesela bir kişi örnek verelim onda hem tahrif hem de tatil aynı anda toplanmış olsun demin ki ayet Ar-Rahmanu alel arşi istiva Rahman arşi istiva etmiştir bu istivaya adam lahsen istiva etti ama manen buna ne dedi istilal eder. şimdi manen bu adam ne yapmış oldu tahrif etmiş oldu o zaman bu adama tahrif girdi şimdi yine bu adam aynı şekilde manasını da boşaltmış olmuyor mu Allah'tan o sıfatı boşaltmış oluyor değil mi çünkü istiva istilal ediyor. tatile gitmiş olmuyor mu o zaman bu adamda iki şey birleşmiş olur o yüzden her tahrif yapan insandan aynı zamanda tatil birleşmiştir şimdi bak peki aksi düşünülebilir mi? bir e, düşün bakayım bir insan tatil yapacak ve ondan tahrif bulunmayacak öyle bir şey şey tasavvur edebilir misin? bir insan tatil yapacak ama onda tahrif yok Evet Düşün ki öyle bir adam öyle bir adam var ki Şimdi ben şimdi yorumladım manayla yapabilirim. E şimdi öyle bir adam düşün ki Rahman arşı istifa etti ayetini alıyor. Ve diyor ki sen ona okuyorsun bu ayeti. Diyor ki ben Allah ve Özel'in istifa sıfatı olduğuna inanmıyorum. Ben Allah'ın istifa sıfatı olduğuna inanmıyorum. Bu adam ne yapmış olur? Tatil etmiş olur. Evet peki sahih var mı adamın şimdi burada ince bir nokta geliyor şimdi biz ne dedik her tahrifçi aynı zamanda tatilcidir çünkü tahrifte ne aranır ama her ta tatilci yani her tatile giden tahrifçi şartlı çünkü neden tahrif bir manayı yani manan mesela manan tahrif yapan bir insan bir manayı nesletmiş onun yerine başka bir mana koymuşa denir bak çok önemli şimdi sahih diyor ki istiva Rahman Arş'a istiva etti tamam buraya yazıyorum bak istiva etti bu adam bunu ne şey etti istivayı mana olarak değil mi yerine bir şey koydu mu koydu ne koydu istila istila koydu doğru mu o zaman tahrifte şu vardır hak olan manayı ortadan kaldırıp yerine batılan bir şey koymak mesela senin ev, evinin bir köşesinde sandalye duruyor sen o sandalyeyi kaldırıyorsun yerine televizyon koyuyorsun tahrif budur eğer sen o sandalyeyi kaldırıp o mekanı boş bıraksan o tahrif değil tahrifte ne aranır? olduğu hakiki manayı ortadan kaldırıp yerine başka bir batıl mana ispat etmek tamam mı? ama tatilde illa bu aranmaz bazen bir insan tatil yapıp öylece bırakabilir o yüzden biz diyor ki her muharrif yani her tahrif eden tatil etmiştir ama her tatil eden illa tahrif etmiş sayılmaz çünkü o yüzden diyor ki bazen bir kişide iki hastalık bulunur aynı anda Ta tahrif ve tatil hastalığı işte bu istivayı nefyedir tahrif edip manen yerine istilayı koymak gerekiyor ama bazen de kişi tatil eder ama yerine bir mana koymaz ona da ne denir işte mutavmıyor bak işte bak burası önemli safriye de gider şimdi, şimdi bir sürü fırka yok mu İslam'da Cemiye, Muhtezile, işte Eşari, Maturdi vesaire bir tane de mutavmıyor fırkası var musavviye tesbit ve tefriye demek musavvide fırkası, bo boşaltan demek boşaltan bak boşaltan ha içine bir şey dolduran değil dikkat edin sen bir, içinde bir, bir bardak bir bardağın içinde su vardır onu boşaltırsın bardağa koyarsın bırakırsın ama bazen de o suyu boşaltırsın yerine meyve suyu koyabilirsin mufavvidalar sadece boşaltmak yetinir mufavvida fırkası ve bunu hep tarih boyunca bir sürü kişiler selefe atmış yani mufavvida fırkası nedir diyorlar ki Allah Kur'an'da diyor mu yedim var yedullah fevka yedihim diyor mu Allah'ın eli onların eli üzerindedir diyor mu ee, ma mena eken teşhüde lima halaktu diye yedeyye iki elimle yarattığına secde etmekten seni alıkoyan nedir şimdi Allah kendisine yet sıfatı diyor ki biz ona yet deriz ve, e, yerin manası ne yok bir mana yüklemiyor geç geç tatilde olarak ben şey yapıyorum yet yettir diyorlar tamam yet yettir ki peki ona İstiva diyor ki evet Allah istiva etmiştir ama istiva ne bilmiyoruz manasını mana yüklemiyorlar yani istiva kelimesi onlara göre sanki ki elif, sin, he, doğru ve illet harfinden bir araya gelip bir lafız oluşturmuş bu lafız hiçbir manaya delalet etmiyor şimdi bak sen sehpa dediğin zaman bir, sehpa lafını kullanıyorsun değil mi? Peki bunun bir manası var mı senin zihninde? Var değil mi? Sen el dediğin zaman bir şey kastediyor musun? Kastediyorsun yani manası zihninde belli onlar bunu hep nefrediyorlar bir mana yüklemiyorlar diyorlar ki Allah'ın yeri vardır ama yer nedir bilmeyiz Allah'ın şey, şimdi keyfiyetinden de bahsedemiyorlar Şimdi biz de diyoruz ki gözün keyfiyetini bilmiyoruz ama onlar keyfiyetle sınırlamıyor Biz bak e, manasını da e, şey biz ama Allah için istivanın manasını biliyoruz evet. keyfiyetini bilmiyoruz İst, nasıl manasını biliyoruz biz istivanın manası bellidir nedir? işte olmak işte olur suyur demek. ama bu işte oluşun keyfiyeti şekli, hali, durumu nasıl bilmiyoruz bunu Allah'a havale ediyor. o yüzden baktığımız zaman selefin menhecinde selefin itikadında mufavidalık yoktur delil İmam Malik'e sorduklarında İmam Malik ne diyor el istiva'u malum diyor bak malum meşhur diyor mu demiyor bunlar meşhur diyor yani istiva o malum yani istiva malum değil mi? yani istiva kelimesi malum Arapça göre diyorsun ne, ne mana göre ulu istiva ala demektir ulu peki bunlar ne diyor diyor ki hayır istiva istivadır e ne, ne bunun manası bilmiyoruz bir manası yok o yüzden e, alimler diyor ki bakın İmam Malik burada istiva meçhul demiyor ne diyor malum diyor peki ne meçhul diyor vel keyfu meşhur veya bazı lafızlarla gayrı makul keyfiyet ne diyor meşhur dikkat et keyfiyet meşhur o zaman lafı ispat ediyor aksi halde sen çevirerek sen de ona yet diye çevirmen lazım çünkü el demek değil yet onlara göre istiva işte oluş demek değil mukavidalara göre o yüzden bazen bir insan tahsil eder ve onu hiçbir mana yüklemez işte buna da mufavvile diyor o yüzden diyor ki her mufavvile muattildir her muattil mufavviledir yani her, sadece tahsil etmen her muhattin mutavvidadır işte diyebiliriz bir nokta arasında tahsil ayrımı şey olmuş oluyor tahsil olan adam tamamen ikiye ayrılıyor bunlar bazen içeride olarak alıyor ama şimdi çok evet. şimdi bunlar e, diyorlar ki evet Allah istifa etmiştir evet, evet Allah'ın yedi vardır evet Allah'ın aynı vardır ama işte yet bildiğin o mana var ya yet hani biz el diyoruz ya dibnen o bildiğin ortak değer var ya kadrın müşterak dediğimiz onu sen ispat ediyor musun? diyor ki yet yet diyor ya, yani İbn-i Teymi onlara diyor ki sanki bunlar şöyle diyor işte ya ve dal harfi bir araya gelmiş böyle sözcüklerden çıkarılmış ya ve dal harfi böyle bir araya gelmiş geç kelimesini oluşturmuş sadece böyle e, sanki mürekkepten yağ ve dal harfinden oluşmuş böyle bir e, ödül gibi bir şey yani hiçbir şey hiçbir manası yok halbuki İbn-i diyor ki Allah Kur'an'da diyor ki Kur'an'ı düşünmüyor musun manası olmayan bir şey düşünüyor mu diyor i̇bn Şimdi mukabiralara reddiye ileride vereceğiz şu anda biz bu kavramları e, tüketmek için örnek verdiğimiz bazı şeylerdir bunlar yoksa nörümün şu an mukabirda işte eşari falan diye. ama mukarene babından anlaşılması için bunları söylememiz lazım tamam mı? E, o yüzden bazen kişide hem tatil, tahrifle tatil birleşir kim gibi istivayı istila diyen gibi bazen de tatil tek başına kalabilir bu da ne gibi e, man, içini boşaltıp başka bir mana yükleniyor bak şimdi bunlar ne yapmışlar mufavideler yedin mana olarak içini boşaltmışlar ama bir mana eklemişler bir yerden maksat kudrettir onu da dememişler hiç dememişler sadece demişler diyet yettir o kadar manasını bilmiyoruz bu nedir, el midir hiçbir manası yok yani. şimdi e, diğer iki kavram değil mi? Buraya kadar anladık. Şu Halil Heras'tan da okuyacağız birazdan inşallah. Şimdi ikinci kavramlar. Tekif ve temsili verdi mi şimdi İbn-i Teymiye? Başamallah. İlk hangisini verdi? Tekif. O zaman diyor ki ikincisi ne? Tekif. Tekif. Üçüncüsü temsil. Şimdi tekfir Ve zikrukum hüssey diyebilirsin Yani bir şeyin hakikatini söylemek Keyiflendirme deriz ya Keyfiyetini belirtme Nasıllandırma Temsil de misallendirme Misallendirme Hı -hı. Şimdi Tekifle temsil arasındaki Şöyle dursun şey. Şimdi şöyle dursun tekif ile temsil arasındaki fark ne? önce tekifi anlatalım sonra temsil sonra arasındaki fark tekif tutuyorsun herhangi bir kişinin bir sıfatını keyiflendiriyorsun diyorsun ki mesela Ahmet'in eli şöyle şöyle şöyledir keyfiyetini belirtiyorsun işte e, Ahmet'in eli mesela şöyle şöyle diyorsun diyorsun ki işte böyle işte beş parmağı var işte e, orta parmağı biraz yan bakın mesela sıcakça parmak kırık öyle esmer böyle anlatıyorsun keyif, keyif, keyiflendiriyorsun tamam mı? işte parmakları çok kısa vesaire veya çok güzel buna benzer böyle keyiflendiriyorsun bu kabı olarak böyle demiş tamam şey. çünkü tutup misal veriyorsun diyorsun mesela Ahmet'in eli işte Murat'ın eli gibi işte Ahmet'in eli işte biraz cep telefon cep telefonla benziyor cep telefonu içine <laughs> sallıyorum misallendiriyorsun bir şeyle işte Ahmet'in parmakları işte ee, kürdan gibi kürdanın aynısı gibi tamam böyle misal veriyorsun Ahmet'in eli işte Halim'in eli ile aynı tamam mı böyle misal veriyorsun şimdi arasındaki fark ne tekif pardon temsil temsil tersten geliyorum temsil bir şeyi somut olan bir şeyi örnek vererek benzetmedir tekif ise bir misal vermeden kendi zihninde tasavvur ederek keyiflendirme mesela ne diyor şimdi zihninde bazı şekiller bazı böyle özellikler tayin ediyorsun zihninde ve onu o kişinin sıfatına veriyorsun mesela sen hayatında 500 metre uzunluğunda bir el gördün mü? Bir tane de görmedim işte 5000 tane parmağı var işte tırnakları camdan tamam mı? işte derisi ee, sarı kırmızı lacivert mor böyle birleşmiş tamam mı? işte üçgen böyle bir el gördün mü peki aynı bu tarif ettiğim el işte üçgen mor sarı kırmızı 500 kilometre uzunluğunda böyle bir eli desen ki Allah'ın eli böyledir Allah'ın elini böyle misallendirdin yok e, somut olan yani böyle var olan hiçbir şeyde değil mi? azimindeki sadece o zaman keyfiyetin fetihte şey yok bir şeyin belli olan böyle herkesin gördüğü her şey olan bir şeyi böyle insanların zihninde şey pardon insanların böyle müşahede ettiği gördüğü bir şeyi örnek vererek yapmana denmez zihninde bir keyfiyet tasavvur ediyorsun ve o keyfiyeti Allah'a veriyorsun yani Allah'ın elini düşünüyorsun ve hayal ediyorsun dedim işte Allah'ın eli böyle işte ee, bembeyaz böyle nur şeffaf böyle mis gibi kokuyor mesela böyle bir keyfiyetlendiriyorsun zihninde bak hiçbir şey örnek vermiyorsun sonra diyorsun ki başlıyorsun insanlara anlatmaya Allah'ın eli böyle böyle böyledir ama bak bir şey örnek vermiyorsun bunun bunun bunun gibidir demiyorsun ne diyorsun böyle böyle böyledir bak bunun gibi ayrı böyle böyle ayrı bir şey o zaman keyfiyet ne tekif herhangi bir misal göstermeden vermeden Zihninde tasavvur ettiğim herhangi bir keyfiyeti nasıllığı Allah'a Allah'ın herhangi bir sıfatına izafe etmek temsil ise herhangi bir şeyi örnek vererek herhangi bir şeyi örnek vererek e, o şekilde benzetme mesela diyorsun ki e, e, Allah'ın eli haşa benim elim gibidir müşebihelerin yaptığı gibi Allah'ın eli işte haşa filin eli gibidir Allah'ın eli haşa karıncanın eli gibidir Allah'ın eli haşa meleklerin eli gibidir vesaire bak örnek verdim mücerred olarak ne yaptım örneği misalini ne yaptım tayin ettim o zaman misalde temsilde bir şeyi örnek vererek benzetme vardır teklifte ise bir şey örnek vermeden zihninde keyiflendirdiğim bir şeyle benzetme vardır arasındaki fark görmüyor güzel şimdi bazı alemler de diyor ki çok önemli değil aslında ama meseleyi var mı? diyorlar ki tetkik ile temsil arasında hiçbir fark yoktur aslında doğru sayıda var neden? neden yok? diyorlar ki teklifle temsil arasında hiçbir şey fark yok çünkü keyiflendiren bir insan şimdi misallendiren bir insan neyi misal vermiştir müşahede edilen herhangi bir şeye misal vermiştir peki keyiflendiren bir insan müşahede ettiği bir şeyi müşahede ettiği bir şeyi aslında Allah'a vermiş olmuyor mu? oluyor sen şimdi ben sana bir, senden bir şey talep edeceğim. Erhan şu an uygulamak için talep edeceğim bakalım başarabilecek misin hiç hayatında görmediğin bir şeyi ve duymadığın bir şeyi ve hissetmediğin bir şeyi zihninde kur yapamazsın bunu mutlaka hayatında gördüğün bir şeydir şimdi bak örnek verelim şimdi 500 kilometre uzunluğunda üçgen sarı kırmızı yeşil maviden oluşan tırnakları camda olan bir şey hiç hayatında gördün mü? hissettin mi? duydun mu? duymadım düşünüyorum. ama cüzlerini hissedip duydun mu? yani üçgen hiç hayatında görmedin mi? bak kurtulamıyorsun hiç sarı kırmızı lacivert görmedin mutlaka hayatında gördüğün bazı şeyleri birleştiriyorsun ama sonuçta gördüğün şeyler bunlar üçgeni biliyorsun da sen söylüyorsun uzunluğu biliyorsun da sen söylüyorsun sarı kırmızı laciverti biliyorsun ki keyiflendiriyorsun o yüzden alimler dedi kesinlikle sen teklif yaparken de sadece zihninde hiç görmediğin bir şeyi bile canlandırsan mutlaka hayatında gördüğün bildiğin şeyleri bir araya getirerek e, o şeyi ortaya çıkarırsın anladın mı bu ince orayı bak çok önemli şimdi tekrar talep ediyorum hiç hayatında görüp hiç görmediğin bir şeyi canlandır şimdi şöyle bir şey canlandırsan üçgen bir el hayatımda görmedim değil mi duymadım da hiç sevmedim de mesela ama üçgeni biliyorsun ki sen bunu üçgen elde edin bak yine kurtulamıyorsun o yüzden diyorlar ki yine de ne yap e, her ne kadar bunu minbab-ı bir elmiye ilmi tertibatlara ayırma noktasında ayır, ayırabilirsin sorun değil çünkü her ne kadar aynı şeyi desek hani bir noktada yine ayrılabilir o yüzden sonuçta Allah temsilden de teşriften de bizim onu açımızdan da münezzeh o ayrı değil ama müzeşedeki çekme bağımından bir ıslah söylüyorsun tamam mı? Arasında ne yok? Fark yok diyen alimler de çünkü bu önemli değil. Sonuçta Allah içinden de nedir münezzeh? Bunu anladık bu şekilde. Şimdi hayda tamam ee, anladık da tahrif, tatil, e, bir, bir, bir, bir sürü şey daha duyuyoruz ya bir şey bir sürü şey diyorum bir şey daha duyuyoruz o kafamızı karıştırmasın hayda ne diyorum? teşvik ve teşvik çalışıyor bir teşviki de çok kullanılmış diye göre zaten bak teşvik eden peki teşvik ne? şimdi bu girdi araya darma duman etti değil mi tabiri caizse ne yapacağız bu teşvik neydi şimdi teşvik şöyle yapabiliriz çeşitli şekilde böyle alimler açıklamış demişler ki bazı alimler teşvik temsil ile teknifin ortak ismidir yani her teklif yapan teşrif yapmıştır yine her temsil yapan teşrif yapmıştır yani teşrif bakın hemen şuraya diyorum temsil teklif değil mi? teşrif teklif ile temsilin ortak ismi yani teklif yapan bir insan Şimdi teşvik benzetmedir değil mi? Evet. Şimdi bunların ne zaman? Teklif keyfiyetini bildirme, keyiflendirme, nasıllandırma. Nasıllandırma, tamam mı? Temsil misallendirme. Bir şeyi misal olarak veriyorsun. Diyorsun ki bu bunun misali gibidir. Teşvik de benzetme. Tamam mı? Benzetme. Şimdi teklif yapan bir insan yani zihninde bir şey canlandırıyor hayal ediyor onu Allah'a veriyor diyor ki Allah böyle böyle böyle zihnindeki o şeyi anlatarak bu insan teklif yaparak keyiflendirerek nasıl teşbihe yani benzetmeye kaçmıştır zihnindeki şeyi Allah'a vererek benzetmeye kaçmıştır teklif yapan bir insan nasıl teşbih yapmıştır zihnin yani teklif yapan nasıllandıran şimdi parantez işi yapalım şunları teklif yapan yani nasıl nasıllandıran bir insan nasıl teşbihe kaçmıştır yani benzetmeye kaçmıştır zihnindeki o keyfiyetlendirdiği şeyi Allah'a benzeterek teşbihe yani benzetmeye kaçmıştır temsil yapan bir insan yani misallendiren bir misal Allah'a bir misal veren bir insan nasıl teşbihle yani benzetmeye kaçmıştır o misal verdiği şeyi Allah'a benzeterek teşbihle kaçmış olur o zaman o kişidir tamam mı? arasındaki farkı anladık bazı alimler de şu şekilde yaklaşıyor diyorlar ki temsil temsil sen dediğin zaman mesela temsil külliyen bir benzetmeye delalet eder demişler yani mesela diyorsun ki Ahmet Ali gibidir yani Ahmet Ali'nin mislidir sen de sanki Ahmet Ali'nin mislisidir Ahmet Ali'nin mislidir desen Ahmet Ali'nin mislidir burada Ahmet'in tamamını veya büyük bir kısmını benzemiş olursun Türkçe'ye de bu böyle değil mi? Desen ki bu bardak bu bardağın mislidir dediğin zaman yani bu bardak bu bardağın tamamıyla aynısı, aynısıdır veya yüzde doksan yani bir bir kısmıyla aynısıdır demek değil mi? Teşbih ise demişler tamamıyla bir benzetme değil de cüz'i bir benzetmedir mesela dediğin zaman Ahmet Yılmaz'a benziyor yani bu Ahmet Yılmaz'ın mislidir deme şey olur mu olmaz bir kısmı şimdi benziyordur genelde de zaten Türkiye'de öyle kullanılır dediğimiz zaman biz Ahmet Yılmaz'ın Yılmaz'a benziyor genelde yüz kısmını kastedilir değil mi hani işte yüzü benziyor şey göz, kaşı gözü burnu aynı sakalı makalı aynı böyle bu şekilde değil mi ee, ama hiç biz Ahmet Yılmaz'a benziyor dediğimiz zaman şunu kastetme işte eli aynı, ayaklar aynı, boy pos aynı, filo aynı, dişleri aynı, onun da 32 dişi var, onun da var. Onda dudağı biraz yamuk, onda yamuk, onda eli kırık, onun da şey değil böyle, değil mi? Ama desek ki Ahmet Yılmaz'ın mislidir her şey veya büyük bir kısmı kastedilir işte bazen, bazıları da farkın bir şekilde e, olduğunu söyleyerek mesela yaklaşmışlar tamam mı? Evet. Mesela anladık Şimdi bir de şey Halil Herras'ı okuyalım Bu kaç dakika oldu dersimiz? 50 dakika devam inşallah Bir de Şeyh Halil Herras'ı okuyalım bakalım Şeyh mi demiş İbn-i Teymiye'nin kelamından başla ayırt et tabi beyan et hangisi şey. sesli olarak da İbn-i Teymiye buyuruyor ki gerek Allah alış konuda kendisini gerek Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önüne ile nitelendirmiş ise şey. bunlara tahrir, tatil, keyiflendirme keyfiyetlendirme ve temsil misillendirme, örneklendirme söz konusu olmaz mı inanmak da Allah'a iman etmenin kapsamı içerisindedir. Şimdi e, ee, mevcut bu dört terim İbn-i Teymiye verdi. İşte biz diyoruz ki ehl sünnet vel cemaat olarak mevcut dört terimi Allah'tan ne yapıyoruz? Net ediyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaat o kadar adil, o kadar tevhid ehli, o kadar mükemmel bir fırkadır ki işte kıyamete kadar kurtulmuş olan kıyamete kadar konusunu falan bu hak fırkadır yani öyle bir hak fırkadır ki ve öyle adi fırkadır ki Allah Azze ve Celle hakkında teşbihi götürecek ve Allah'ı noksanlandıracak her türlü şeyden kaçınmış ve net ibareleri bildirmişler o yüzden bize müşebbihe diyen bu insanlar bize müşebbihe diyen bize mücessime diyen bu insanlar bu söylediklerinde adil değillerdir bu söylediklerinde ya ya hata yaparak hata yaptıklarından dolayı bunu söylüyorlar ya ısrar atmak için bunu söylüyorlar cehaletlerinden dolayı bunu söylüyorlar çünkü biz kitaplarımızda veya derslerimizde sohbetlerimizde her zaman ve her yerde biz sadece dersi avaz avaz varıyoruz Allah'ı mahlukata benzetmek küfürdür veya mahlukatı Allah'a benzetmek küfürdür ve Allah Azze ve Celle kesinlikle hiçbir şeye benzemez şimdi bu dört şeyi biz Allah'tan nefsederken kafamıza göre nefretmiyoruz maslarla nefrediyoruz tamam maslarla nefrediyoruz şimdi şurada bir duralım şurada bir duralım şunu ispatlayalım şimdi ispatlayalım ondan sonra halil arasına geçelim kısaca şimdi biz dedik ki Allah Kur'an'da Allah Kur'an'da öyle bir ayet söylüyor ki bu dört kavram da içinde mana olarak şimdi Allah Kur'an'a ne diyor Yaz, yazalım buraya neyse gibi şey şeyun ve huve semi'ül basir değil mi Neyse ki mislihi şey Şimdi burada şey kelimesi nekira Olumsuzdan sonra gelmiş onun ifadeler yani hiçbir şey Oralara girmeye gerek Neyse ki mislihi şey Onun hiçbir misli yoktur Bak şimdi Ayeti ince tahkik edin Şimdi Allah Kur'an'da derken onun hiçbir benzerlikli yoktur İki şeyi bu, bu cümlede bu ibarede iki şeyi nef ediyor neyi? bizim o söylediğimiz dört şeyden iki şeyi nef ediyor neyi? bir şeyi e, e teklifi ve temsili nef ediyor değil mi? şeriflendirmeyi ve temsillendirmeyi ne yapıyor Allah? nef ediyor çünkü neden? şehirlendiren de müsellendiren de teşbihe kaçmıştır ve Allah onun hiçbir benzeri yoktur diyor doğru mu? Evet. Allah onun hiçbir benzeri yoktur diyor sonra Allah ne diyor? ve huve semi'ul basir bu sefer ilkinde nefret etti sonra ispat etti ne ispat etti? iki ispat burada neyine ediyor tatil edemezsin ispat yapıyor burada görüyor musun tatil edemezsin ve tasrif de edemezsin çünkü neden tasrif haktan ne yemek haktan meyil edemezsin bizzat söylemek zorundasın evet Allah duyandır işitendir şimdi ayette nefide nefide ispat bir arada nefi nerede onun benzeri yoktur ispat görendir ve iştendir onun benzeri yoktur derken Allah neyi nefretti temsil ve teklifi nefretti peki ne ispat etti duyan ve eşiten olduğunu ispat etti yani takili ne yapmış oldu nefretmiş oldu sen boşaltamazsın ispat etmek zorundasın bak şimdi peki onun benzeri yoktur diyen Allah nasıl olur da ayetin devamında ayetin içinde hemen o cümleden sonra nasıl duyma ve görmeyi kendisine izafe eder demek ki Allah'a sıfatları ispat etmek Allah'ı misallendirmeyi gerektirmiyormuş değil mi? Bak Allah işte diyor ki onun misli yoktur sonra altta duyanmayan görendir diyor şimdi bir şu diyemez mi? E, ya Rabbel ben de duyanım ben de görenim sen hem diyorsun ki onun bir benzeri yoktur hem de Allah görendir duyandır diyorsun ey Rabbi kendini bana veya beni kendine benzetmiş olmadın mı çünkü sen Allah ne diyor semiyen basiren kıldık diyor onları Kur'an'da bak semiye ve basir aynı bu lafı koyuyor Allah semiyen basiren Allah mahlukatları söyler ya semiyen basiren kıldık diyor onları Kur'an'da e peki ya Rabbi sen üstte diyorsun ki yani e, e, başta diyorsun ki onun benzeri yoktur yani senin bir benzerin yoktur sonra duyan ve iştendir buluyoruz demek ki Allah'ın ispat etmesi kendine bir şeyleri ispat etmesi birileriyle misallendirmeyi birbirlerine benzetmeyi gerektirmiyormuş o yüzden biz dediğimiz zaman Allah'ın eli vardır Allah'ın yüzü vardır Allah'ın birisine benzetmiş olmuyor o yüzden biz bize şöyle diyenlere sorarız işte siz diyorsunuz ki diyorlar Allah'ın eli var Allah'ın gözü var işte Allah'ın ayağı var size ki evet bunu bilemiyoruz Allah'ın kendisi diyorlar ki hayır siz böyle diyerek Allah'ın ne yaptınız mahlukatlara benzetiniz biz de bu kişiye soruyoruz biz de bu kişiye soruyoruz eğer bu kişi cehmiye değilse çünkü cehmiye soramıyoruz onlar Allah'ın ilim sıfatını da ha, sıfat yoktur diyorlar yani. görme sıfatı yok sıfat yoktur diyorlar tamam Ha, peki Allah bilmiyor mu dediğin zaman onlar zatıyla bilir diyorlar e, işte zatıyla görür diyorlar görmesiyle görür değil o ince o daha ileride gelecek tamam şimdi sonuçta ispat ediyorlar ama biz duyma, görme, bilme sıfatını ispat edip de el, yüz, ayak ve buna benzer haberi sıfatları vakıf olan haberi sıfatları inkar edenlere soruyoruz mesela bunlar mesela eşariler olabilir şimdi senin görme sıfatını veya duyma sıfatını ispat edip el yüz ayak sıfatlarını inkar etmene sebep ne? İkisini ayıran sebep ne? Eğer dersen ki ben Allah'a el yüz sıfat, el yüz ayak sıfatı ispat etmekle Allah'a mahlukatlara benzetirim. E neden? Çünkü el yüz sıfat mahlukatların sıfatı. Bize deriz ki tamam o zaman sen aynı kaydıyla görme ve duymayı da ne yapman lazım? Görme ve duymayı da ne yapman lazım? İnkar etmen lazım. Çünkü Allah Kur'an'da bizim gördüğümüzü, duyduğumuzu, bildiğimizi ispat ediyor. O zaman sen Allah gör, görme, duyma, bilme dersen Allah'a mahlukata benzetmiş olursun. Bize ne diyorlar cevap olarak? Diyorlar ki hayır. O Allah'ın kendine has görmesi ve duyması, işitmesi, bilmesidir. Bu tamam. O Allah'ın kendisine has olan eli, gözü, ayağıdır çünkü eğer sen dersin ki sen bu sıfatları Allah'a ispat etmekle teşvih etmiş olursun bu ki sen de evet teşvih etmiş olursun dedim ki kesinlikle teşvih etmez, teşvih etmez etmiş olmayız çünkü nefyeden Allah misli olmadığını ve hemen sonrasında sıfat ispat eden Allah yani onun hiçbir benzeri yoktur diyen Allah sonra bazı şeyleri ispat eden Allah demek ki Allah'a bir şeyleri ispat etmek Allah'ın misallendirmiş manasına gelmiyormuş o yüzden mutezile ile eşariler tarihte tartıştığı zaman bak her zaman mutezile galip gelmiştir eşarilere çünkü onlara mutezile diyor ki ne güzel diyor ki sizin yedi sıfatı kabul edilse diğerlerini inkar etmesi, etmenizin mahkum hiçbir manası yok ya bizim gibi toptan inkar edin kurtulun Heh. ya da biz selef gibi tamam mı tamamıyla kabul edin yoksa bu ne ya, ya yedi tanesini et yedi tanesini etme eşerler diyor ki mutezile bir tek davalların şeyi kalıyor cevabı kalıyor böyle bir mahkum diyorlar ki ya olur mu? Bir yedi kabul ettiğimiz sıfata akıl delalet ediyor. Diğerlerine etmiyor. Bu tezile diyor bana ne senin aklından? Bana göre de hep şey ediyor. Ne yapacağız şimdi? Selefe göre de hep şey ediyor. Bu tezile diyor ki bana göre de hiçbiri etmiyor. Kimin aklını alacağız yani? Anlatabiliyor muyum? Kimin aklını alacağız? Eğer akla bakarsan hiçbirini almıyor diyorlar adamlar. Mutezile. Neden? Çünkü akla baktığın zaman nasıl Allah konuşur deriz kardeşim. İnsanlar da konuşuyor yani. Ben Allah'a hiçbir şey benzetemem diyorlar. Nasıl e, e, Allah'ın bilme sıfatı vardır deriz İnsanların da bilme sıfatı vardır. ben Allah bilme sıfatı var diyemem adamlar biraz daha bilirlerse daha mert yani sen tut birisini al o yüzden İbn-i Teymiye diyor ki mesela tezmürede el kavlu fi ba'di sıfat kel kavlu fi ba'di bir, bir kısım sıfatlarda söylenecek şey diğer sıfatlar için de söz konusudur yani sen kelam vardır deyip ne söylüyorsan onu el içinde söylemek zorundasın yoksa seni ayıran bir sebebin olması lazım ki yok elinde akıl delaletidir sevmesi ya akıl Allah'ın sevmesine delalet etmiyor mu? Müminleri etmiyor. Niçin sevmesi şartını ispat etmiyorsun o zaman? Ya bırak onu fıtrat delalet ediyor Allah'ın ruhsatına ya. O yüzden iki selef bir selef alemi bu müdürle tartışırken bırak diyor şimdi onu bunu rivayet. Ya sen diyor elini kaldırdığı zaman her zaman kalbin istesen de zihnin yukarı gitmiyor. Bu sana yeter. Adam diyor Allah hayyareni hayyareni beni hayrete düşürür diyor. O cehmi diyor beni hayrete düşürdü. E neden? yani sen ne yaparsan yap fıtratın yukarıya yönelmekten kurtulamazsın bak şimdi sana bir kısa anlatacağım eşim önemli vallahi bak şimdi ne oldu bir gün bir tane amca var böyle e, bayağı bir böyle seviyor beni ben onu seviyorum Allah için ama hep böyle şakalaşıyoruz dini mevzu tartışıyoruz da e, kendisi şey yaşar hep tartışıyoruz ama böyle hiçbirini kırmadan şey yapmadan bir gün böyle attı Allah biliyor dedi kimin hak olduğunu siz bu uzun meselesini tartışıyor elini kafasını yukarı kaldırıyor ki Allah biliyor parmağıyla üç şey yukarı işaret etti dedi ki Allah biliyor kimin hak olduğunu hacı amca bak yakaladım seni şimdi böyle bütün dördü kafasını falan çekti e, tamam diyor kardeşim oradadır da yerdedir de her yerdedir de dedim tamam da mümkün yukarı kaldırdım şimdi fıtrat itiyor böyle tamam mı kurtulamıyorsun yani bak istediğin kadar kafanı önüne eğ kalbin hep yukarıya yönelir bunu kimse atmaz şeyler de söylüyorlar önler de söylüyorlar bu e, tabi bak mesela diğer dinlerde de işte Yahudilikte tabi tabi ufak çocuklara sor mesela hep hiç anası babası öğretmemiştir Allah nerede der yukarıda der evet. çünkü her zaman uydur her zaman kemaldir evet. aşağıda olmak her zaman nakıs köşe, köşe deriz ya aşağılık adam deriz mesela birisinin ayağının altına alma deriz mesela cehennemin dibi deriz bak hep böyle alt yer bunlar hepsi noksanlı sıfattır genel olarak o yüzden ulufet kemal sıfattır o yüzden biz diyoruz ki bak kendisinden kendisinden misil olmasını nefreden Allah hemen sonrasında kendisine sıfat ispat etmiştir demek ki sıfatların ispatı misallendirmeyi gerektirmiyormuş o yüzden bu dört terimi bu ayette ne yapıyoruz toparlıyoruz çok ayet var lem yekun lehu kufuven ahad onun hiçbir dengi yoktur ee, e, Allah'ın kendisine nidler e, edilmesini nehyetmesi ümit edenlerin kafir olduğunu belirtmesi Kur'an'da bunların hepsi ne delil? tahrifin, e, ta, teklifin, temsilin Allah'tan nefredilmesinin gerektiğine delil bunlar yine Allah'ın kendisine ispat ettiği istiva, yüz, e, ayak sıfatları vesaire bunlar da nedir? Bunlar da Allah Azze ve Celle'nin e, Allah Azze ve Celle'yi tatil etmemenin, tahrif etmemenin e, ispatıdır bunlar. Tamam Şimdi ben maksat bu söylediğim dört terimi delillendirme olsun bu ayette yeten e, iman eden bir ayette yeter biz her zaman ne diyoruz iman eden bir ayette derler küfreden on yani bir ayet iman etmeyen yüz ayet yedirsin bir bilim adamı ile usulü akidet-i vacisi şehrinde şunları çözmektedir Mevlüt'ün çözümünden anlaşıldığı gibi yürüdükleri yolda onlara muhalefet eden kimseler onların erişime ve cemaatin kapsamına girmelidir çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabı Şahinci Allah'ın sıfatlarını hassaslığı göre kabul ediyorlar. Bunlardan dolayı ehl-i sünnet ve cemaat Selefiler, Eşariler ve Maturidiler yerinden yanılmaktadırlar. Biz de diyoruz ki bunlar farklı kanaatlar ehl-i sünnetle birlikte hepsi nasıl ehl-i sünnet olabilirler? Onların her birisi ehl-i kanaatını vermeyecek hepsinin ehl-i sünnet olması imkanlı bir şeydir iki bir arada bulunmasının mümkün söylemesi hali müstesna yoksa onlardan sadece birilerinin bu işte sünnet sahibi olduğundan şüphe bulunmaz o kimdir? Eşyalar mı? Maturiler mi? Yoksa sebepler mi? Kim sünnete uygun ise o kişi bu işte sünnete bağlı demektir muhalefet edenin bağlı olduğu Bak, mesela örnek ee, mesela bak Ahmet Mahmut İnmiş tamam mı? Evet. Ahmet Hoca diye mi? Değil mi? biliyorsun ya bilmiyorum Şimdi bizim onunla aramızda çok muhabbetimiz geçti zamanında Ben bunu hala tanıştığım olarak yani öyle şahsen değil Ama aramızda benim muhabbetler böyle geçti Şimdi bunun bir kitabı var Bunun bir kitabı var Dileyen samimi olan su müracaat edebilir İtikaf diye şöyle 53 sayfalık ince bir kitap beyaz hepsini bütün özelliklerini de söylemişler tamam kitabın da kapağında da itikap simli sarı yazılı yazıyla yazılmış tamam böyle bir kitap bu kitap Selamet'in ta bundan belki ilk çıktığı zamanı hatırlıyorum bundan belki 10 sene önceydi yaklaşık bu kitapta ehl-i sünnet üstü diyor bu kitapta hepsini maturidi selefi ve eşari açık açık söylüyor ehli sünnet mezhebi bak İbn-i Selim'in burada söylediğine İbn-i Selim'in burada söylediğine değiniyor diyor ki akidede üç tür diyor ehli sünnet mezhebi maturidi eşari selefi yok hala sorsam akidede üç tür diyecek tamam mı? bu ibareden 200 sayfa sonra İbn Teymiye sapık yandaşları diye bir cümle kullanıyor ve işte Allah'ın karşı oturduğunu söylüyorlar diyor ki bu işler İbn Teymiye hiçbir zaman Allah karşı oturmuş demiyor biz avaz avaz bazı cümle hala getirecekler günlerde yok yani tamam mı? Bütün kitapları okumuş tahmin edin yok böyle bir ibare İbn Teymiye Allah arşa oturmuştur diyor bu Hatta bu Sadat'ın Yüksel'in oğluyla benim e, işte şeydeki tartışmamda bu Münker yayınlarında aynı bana ibareyi kullandı dedi ki siz işte ben Hüseyin'in elinde bir kitabı vardı bahsi falan Hüseyin'e laf attı sapık dedi bir şeyler dedi neyse oraları geç en son İbn Mesele İbn Teymiye'ye geldim dedi ki İbn Teymiye ya subhanallah Allah var ya Allah Azze çok büyük ya yani şimdi e, konuştuğumuz böyle e, yayın evindeyiz bilgisayar yayınları bu şeyde işte veznecilerin orada e, Beyaz Saray'da Beyaz Saray çarşısında Ünlü'de şimdi Fatih İksel Mescid şu an Edip İksel hadis inkarısı tamam mı? bu onun kardeşi ama tabi bu e, Edip İksel baba oğul falan bunlar Edip İksel'i oğullarını tekfir ediyorlar zaten ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim şimdi bak konuşuyoruz biz yayın evinde Ahmet İbn Teymiye'ye saldırmaya başladı saldırmasının sebebi de şey dedi ki İbn Teymiye işte siz dedi böyle Allah'a elinde aynen vurdu siz dedi böyle Allah'a oturma sıfatını ispat ediyorsunuz yok siz demeyin pardon İbn Teymiye dedi böyle Allah'a oturma sıfatını e, ispat ediyor dedi işte siz dedi böyle müşebbihesiniz İbn Teymiye böyle müşebbihesiniz bak duyduğumuz yayın eli subhanallah duyduğu her yayınları Orada Abdüselam Hoca var Ben o zamanlar ta kaç önce ben ondan gidip e, ders alıyordum Arapçada sanmayda alimdir yani neredeyse Türkiye'nin en e, güçlülerinden yıllardır, yıllardır Çillo'da, Şeyh'te Çillo'da hocalık yapmıştım Ondan ben o zamanlar sahneye bakıyordum Onun yanına da gitmiştim, dükkanına gidiyordum İşte onun bir yayınlarım Hala da giderim yani onun elinde, e, benim elimde bir de bu Hüseyin'in kitabı falan da vardı o, oradan gördüm de mevzu açıldı işte yoksa bilmiyor benim kim olduğunu tanımaz demiş sonra geldik İbn Teymiye'nin yoluna dedi ki işte siz elini de aynen böyle vurdu dedi ki siz dedi e, İbn Teymiye'de Allah'a celese sıfatını vermiştir Allah oturdu demiştir arşın ben dedim hocam Allah'tan korkun yok böyle bir şey bak subhanallah Allah o kadar büyük ki biz bilbihar yayınlarındayız ve bilbihar yayınları şey üzerine kurulmuş bir böyle Türkçe eserlerin bulunduğu ve Türkçe eserlerin bulunduğu bir yer yani hiçbir Arapça kitap satmazlar yani Türkçe ve Türkçe eserler bulunur işte e, zaten oğlum sahibi falan da Türk Türkçe mahal falan basarlar doğudakiler anlasın diye falan böyle Türkçe ilmihalleri var Türkçe tefsir alıyorlar mesela böyle buna ne benzer kitapları var bir de Türkçe kitaplar var başka yok ama bundan birkaç gün önce Abdü Selam Hoca'yı tanıyan bir tane talebe herhalde bir maddi bir sıkıntısı mı olmuş çocuğun da başka bir sebep tam hatırlamıyorum İbn-i Teymiye'nin mecmuatı fetavası var bunda demiş hocam bunu satın demiş ne kadar satarsanız demiş yeter ki satın yarısı bize yarısını yazmış yarısı bana yarısı sizin yayın edilmesin subhanallah orada sadece o var bak İbn-i Teymiye'nin 37 gün sürüyor Allah'ım şimdi ben, ben de biliyorum onun orada olduğunu çünkü birkaç gündür orada yani tamam mı benim gözüm zaten hemen ona takıldı dedim ki hocam dedim Allah'tan korkun Şimdi bak Allah çok büyük ya gördün ya şimdi onu dedim Hadi gelin buyurun gösterin bana şimdi Ne şimdi o fethadan İbn-i Teymiye bunu diyor Bak Allah adamın cehaletine bak Adam o kadar cahil ki Yani bak iftira atacak saldıracak ya Adamın hiç hiç adam tesebbüt etmemiş bunu tamamıyla bulma uydurma ile yani bunu görüyor bunun en büyük delili dedim ki hocam buyurun mecmuatı fetavada ya diyor ki mecmuatı fetavadan ben nereden bulun diyor Mecmuatı fetavada yok ki diyor Fetava Haneliyeti Kübra'da vardır Şimdi İbn Teymi'nin tane kitabı var Fetava Şimdi Haneliyeti Rahmet ben yüzden adam bak şimdi Şimdi Mecmuatı fetava İbn Teymi'ye bunu 37 cilt olarak yazmış değil Mecmuatı fetava bu asır alimlerimizden işte bundan 50-60 sene önce yaşamış Şeyh Kasım var Şeyh Kasım tutuyor İbn Teymi'nin bulabildiği risaleleri topluyor ha, e, e, 37 cilde topluyor. Bu 37 cildin içinde belki 200 tane kitap var ya. Böyle ufak irili Tamam ben mektuplar var, sorular var. Ee, Yasiyetül Vakı içinde, Mecmu e, Fetalar Hazreti Kubra içinde, Sugra içinde, İstirak içinde, hepsi içinde. Adam bunların habersiz adam hayatında İbn-i O yüzden hani birileri diyor ya günümüzde bu da başka bir sapsık yani diyor hocam diyor. Seçim diyor yani. Diyor hocam diyor bu şey böyle haliymiş ya İbn-i yani aralarındaki tarih farkına baksana yani İbn Teymiye o kadar cahil hatta Hindistan'da hutbede bir tane adam var her cuma selefilere saldırma adam 8-10 cumayı selefilere saldırmaya ayırmış adama bir gün birisi Muhammed İbn Abdülvahhab'ın tutuyor kitabı teyidin e, şeylerini yatıyor kaplarını yatıyor ismi geçtiği yerleri diyor ki hocam şimdi bir okur başka bir ciltle ciltletiyor veriyor ona hiç şey yok içinde adam diyor ki hakikaten ne kadar güzel iş şey yapmış ya adam o kitabı hep Muhammed İbni <laughs> Muhammed İbni Abdullah'a kaldı adam hiç işine girmemiş kitabını görmemiş ya bak mesela bu ahtaşlar mahtaşlar bu eşyayı hep saldırıyorlar İbni Teymiye'ye İbni Teymiye böyle bir hiçbirinin haberi yok şartım onu bırak bizim selef Ehl-i Sünnet'in diyen seleflerin haberi yok İbni Teymiye'nin kitaplarından onların nereden olsun anladın mı? yani adam bunu bir okuyor bunu bana bir tane meşayet şey hikayeti tamam mı? Suud'da Adam bunu bir okuyor Adam diyor ne kadar ünlü ne kadar güzel bir sana İşte diyorlar bu senin kaç adlı küfrettiğin Mame İbn Abdullah'ın kitabı Yani böyle insanlar Şimdi ben bu Fethalar Hamaliyet-i Kubra bu Mecmuat-ı Fethaların içinde zaten Tamam mı? Mecmuat-ı Fethaların içinde Şimdi bizim Şeyh Kasım bunu ne yapmış? 37 cilde toplamış. Bunu da Mecmuatı Fetava ismini veren de Şeyh Kasım yani. yani, yani çok olmadan vefat ediyor Şeyh Kasım tamam mı? Bu topluyor yani Mecmuatı Fetava'nın içinde. Diyor ki fetavaların toplanışı, toplanmış hali diye isim veriyor bu 37 cilde. İçinde bir sürü kitap var. İşte bu kitaplardan bir tanesi de Fetava Havayet'in Kubra. Açan bakabilir. Açın bir şey çeviriyordu ya. Var işte. Fetava Kubra diye bak bulursun içinde. Ve bunu anlatırken ne yapıyorsunuz? siz ne yapıyorsunuz? Ha, yani dedim ki bu fethalar Hazreti Mutlu'da bunun için mi dersiniz? Sonra adama ben birkaç tane daha laf da söyledim. Tamam ondan sonra zaten çıktım gittim. Velhasıl yani insanlar şey Şimdi ha, e, bunu neden söyledim? Şimdi baktığın zaman insanlar neyi hangi lafzı ne kullandığını bilmiyor. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca sor, bak kitabından diyor ki mesela itikad üçtür. İtikad mezhebi. Matürde eşari telefi de içine sokuyor. İki sayfa sor diyor ki İbn-i ve Sabık yandaşları Allah'ın Allah'a inmek, çıkmak, kalkmak, yemek, içmek, buna benzer yemek içmeyi söylüyor mu tam hatırlamıyorum inmek, çıkmak bunlar diyor mahlukatların fiilleridir sonradan yaratılmıştır Allah'a verilmez diyor evet. onun cevabı da demin söylediğimizin içinde var cevap aksi sen ilmi demek yok görme demek yok ne diyecek görmek o Allah'a bilir ki e, e, Allah'ın kendisine hasretmiştir arşı oluş kendisine hasretmiştir arşı olmuştur o yüzden e, cübbeleriyle bizim eğitim e, bozak münazarası varsa hazır aklıma gelmiş söyleyeyim şimdi o, o zamanlar daha böyle hmm, böyle ilk saf sünnetle tanıştığımız dönemde ilk o zamanlar pazarda meyve satıyoruz biz dayımızın yanında bizim diyoruz müslüler pazarcılar kralıdır yani <laughs> pazarcılar kralıdır yani bizim çarşamba günü kurduğumuz şimdi biz sen pazarlarına çıkıyoruz böyle sabit değil yani pazar işte burada evet işte salı şehrindeydi işte çarşamba ne bileyim e, şeyde işte Fetih Kübesi'nin oradaydı şehrin orada çarşamba işte Kadir'de cuma sınıf sahibi cuma kazım savaşı böyle yani mekan mekan çarşamba gün Fetih Kübesi'nin orada açıyoruz tamam mı yani cübbelerinin o büyük e, Fetih Kübesi kütüphanesi de hemen onun üst katındadır e, bizim tezgah arası 150-200 metre bize yakın bir mescit var biz de oraya gidiyoruz zaten cübbenin e, e, azıcık anlamazsın diyor benim halamın oğlu Vietnam cadili bu şeyi görünce hani Ebu Hanife Fıkıleklerde kim Allah'ın elinden başka kudret elde ederse işte kaderiyenin e, <laughs> görüşünü Allah çok iddia etmişti şey, kaderinin görüşünü almıştı bu kitabı da aldı yanına alıyoruz gidiyor hatta şimdi biz ikimiz aynı anda gidemiyoruz tamam mı benim bırakma şimdi bir şey bir sırayla gideceğim böyle aynı anda gitmeyin benim de işim gidiyor <laughs> o zaman da heyecanlıyız neyiz böyle tamam mı bir delil buluyoruz bakıyoruz ortaya Allah öyle her şey değil bunu benim şimdi gitti şimdi etmem bir baktım evin aklıma geliyor da senin heyecanlı heyecanlı geliyor sen kim de yedi dedi de dedim tamam dedim dedi yakalamış ne oldu dedi ya dedi cübbeyi işte namaz kıldık dedi çıktı şimdi o normal kapıdan çıkıyor cübbenin namazlardan sonra üst kapı kütüphaneye çıkıyor kütüphanenin kapısı var bir de dışarıya çıkan hemen araba o kütüphanenin kapısının önünde oluyor e şimdi bir de yıllardır zamanda cübbeliğe takıldığımız için biliyorum bir süslenme tamam mı zaten ben çok iyi biliyorum ben yıllarca e, hep onun nesline gidip onun arkasında şey kılardım sabah namazlarını şimdi ben onun e, yani, çok severdim ve beni o yüzden artık e, bir saat iki saat falan olurdu sabah namazında ben de arada en ufak soru olduğum için o yüzden oradan beni bir tanırdı cübbeli ve hep o soru sorardım hiç bırakmazdım arabaya kadar hep uğurlardım o yüzden beni çok iyi tanırdı isim olarak bazen giderken bana böyle selam verirdi muhabbet ederdi falan çok iyi biliyorum onun hangi kapıdan gidiyor hangi saatlerde çıkıyor falan Eyüp de beraber takıldığım için o zamanlarda da Eyüp de hemen bu namazdan sonra koşuyor iki tane karşısına tam bu arabaya binince yakalıyor hocam diyor bir soru sorabilir miyim sor diyor Diyor hocam işte, e, işte bakın fıkıh eklerde böyle böyle böyle kaviller var ne dersiniz buna işte bu bizim alim mi? Eyüp diyor ki vallahi şunu söyledi Eyüp diyor çok sıkalı insan diyor ki aynen şunu söyledi onlar halef şey onlar selef biz ise halefiz biz burada selefi değil halefe adamız bununla İnkar etmiyor mu kabul de etmiyorlar sana dalalete bak kendi imamı açık açık söylüyor bunu ki bunun da kitabı işaret ediyor şerefi tamam mı? Bu yedi sıfattan fazla bütün Allah'ın ispat ettiği bu e, selefin ölçümde kabul ediyor yani anladın mı böyle iniyor bu yani işte e, burada ona İbn-i Hüseyin karşı çıkıyor selefi işte yani, ehl-i sünnetin hikayesi işte maturiler, eşariler, selefiler bu yanlıştır çünkü onların selefe muvaffakat etmediği yerler var şu kavramı değil mi? selefi böyle bir kişi böyle anlatıyor selef sözü ehli sünnet hikayemiz değil ilk hoşlar yani o sözü yani müstekem kelime abi gözüm gözüme görmüyor iki ayrılır diyor baştakiler diyor peygamber diyor o zaman iki insanlar diyor selef diye bir de diyor Osmanlı zamanında diyor bizce Osmanlı'nın anladığı gibi ehli sünnet de selef diyor bana yanlış söylüyor evet evet çok muhtemelen var sahabe döneminin tabi döneminin kendileri gibi inanmadığını erkek gibi ispat eden, itiraf eden çok e, fırka çıkmış tarihte. E, tarihte evet. Fazla bakayım. Kaç dakika oldu? İyi devam et. Bir saat 20 dakika oldu neredeyse. Muhammed'in emerin bağlamında şöyle olur. Biz de diyoruz ki el sünnet ve cemaat senedin kendisidir. Başkaları hakkında muhatip muhatip söz konusu olamaz. Kelimeler de manalara göre itibar edilir. Dolayısıyla biz sünnete muhalefet edenlere nasıl ehli sünnet diyebiliriz? Bu mümkün olamaz. Mümkün olamaz. Burada birbirine itilaf eden üç şirket kesindir derken ondan, ondan sonra görüp bunların aynı kanaatte birleşikleri nasıl söyleyebiliriz? Birleşmek nerede? Buna göre ehli sünnet mevcumat selef itikadına sahip olanlardır. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve izleri yol üzerinde ise kıyamet gününe kadar sonra olmuş olsa da olsa dahi öyle önceki o selefidir demiş konumuza gitmiş evet. sonra e, Hallerat'ın şöyle şimdi bu bizim tarif ettiğimiz ibareler şimdi Hallerat'tan geliyor evet. Abla, şimdi bu şeyi altıda biraz e, gerek Allah'ın ölçüler diyor bu tarih fahmisi önlerine açtı ya mesela tarifin önlerine gerek Allah'ın aziz kitabında Allah'a iman kapsamı içerisinde sözleriyle daha önce icmali toplu olarak yapılmış açıklamalar etraflı bir şekilde açıklamasına geçildiği gösterildi. Evet, yani ne dedik önce icmal etti evet. sonra tavsiye evet. evet onu beğendim. Buradaki din kapsamı içerisindedir. Evet. Tevhid, tebeid ifade eder. Evet. Hani biz e, tebeid ifade eder diyoruz. Evet. Yani Allah'a imanın, iman derken imanın bir Allah'a imandan bir kısmı. Yani bu e, geçen derste söyledik ya Bukhari'deki bab başlığı min sebebi ifadede bak minin manalarından bir tanesi sebebi yani bir kısmı fiyattan bir kısmı bir de Allah'a imanın bir kısmı yani Allah'a iman çok geniş Burada bir kısmını anlatıyorsun bu tatil tahrif bu şekilde tamam mı? Üretiminin o manaya gelir onu beyan ediyor. Evet bir bildirmek için bir bildirmek için. Anlamı şudur en içinde bence vardır iman esaslarının ilkiyle en büyük olan Allah'a imanı kapsamı içerisinde, içerisinde olmak üzere onların Allah'a kendi zatını vasfettiği şekilde iman etmelerine vardır. Hmm. Hamdi söz konusu olmaksızın vasfı sözü ömre iman ile alakalıdır yani onlar bütün muhatip anlam, anlam, e, anlamlarda ımat bir şekilde ilahi sıfatlara iman ederler herhangi bir temsil söz konusu olmaksızın bu sıfatları kabul ettiklerinde bu sıfatları tabi anlamı tabi getirmekle söz konusu olmaksızın mahlukata benzer, benzemekte tenzil edermiş tahrifin anlamı demiş tahrif aslında bir şeyi asıl haline ulaştırıp değiştirmek, bozmak hakkında kullanılırsa bu şeyi cihetinde gözle başka bir tarafa çevirmek yani mesela harap bir şeyhe an vecihi harap bir şeyhe an bir şeyi vecihinden yani o cihetinden neyle çevirdiğin zaman ona şöyle bir şu lafı koydum harap da bak tahrif harap ve tahrif harap bir şeyhe an vecihi dersin mesela Arapçıda öyle bir şey. evet tahrif tipi mübarlığa itibar edilir şey Sözün tarif edilmesi ise hatıra gelen ilk anlamda lafzın ancak zayıf bir ihtimal ile kendisine delalet ettiği başka bir başka anlama kaydırmak demektir. Onun bir daha kulu önemli. Bu lafza dikkat ediyoruz. Sözün tarif edilmesi ise hatıra gelen ilk anlamda lafzın ancak zayıf bir ihtimal ile kendisine delalet ettiği bir başka anlama kaydırmak demektir. Evet. Şimdi örnek. Allah diyor ki elim var. Değil mi? E, elin lügatta kudret manası var mı? Var. Nimet manası var mı? Var. Var kategoriye ee, var şimdi bunlar bize demiyor musun istivayı ispat ediyorsunuz istiva Kur'an'da 16, 17, 20 bilmem manası var gibi doğru var bak bunlar doğru söylüyor bak bunlar iftira atmıyor bu iftira atmıyor diyorlar ki yet kudret manasına gelir nimet manasına gelir doğru iftira atmıyorlar bunu ama bunlar hangi manaları lugadan mecaz manaları çünkü sen el dediğin zaman aklına ilk gelecek şey ne? Evet doğru mu? İlk gelecek şey ev bildiğimiz ev şey. kudret gelir mi aklına? veya senin e, istivadan maksat istiva dediğin zaman şey ilk aklına gelecek şey ne? Ulu ee, e, peki bu, mesela istivanın manalarından bir tanesi olgunlaşmak istila yok onu geç mesela bu 21 mana diyorlar bunlardan bir tanesi olgunlaşmak mesela tamam mı? sen istiva ala dediğin zaman ilk aklına ma gelecek mana ne? Ulu olmak olgunlaşmak gelir mi? gelmez işte diyor ki şöyle yaparsan oku şimdi sözün tabir edilmesi ise hatıra gelen ilk anlamdan ilk anlamdan evet. çünkü sen yes dediğin zaman hatırlayan yani aklına zihnine ilk gelecek tasavvur edilen mana ne? Normal. Evet. Sen işte orada el de ona bir de kudret dersen işte bu da tahliftir neden? Çünkü oradaki kudret mecazdır. Sen hakikattir. İzâ teâradı bir hakikatu ma'al mecazı kudrimetil hakikat alel mecaz. Mecaz ve hakikat çatışırsa hakikat mecaza mukaddemdir ön canlıdır. Neden? Çünkü hakikat asıldır diyorsun. Hakikat mecaz. Sen aslı, aslı aslından çıkarman için özel bir karine gerekir. Mesela şimdi bunların reddiyeleri, izinli şeyleri ileride geldi şimdi adam sana şöyle bir hediye getirse sebbet yedi Ebu Leheb'in ve sebbet Ebu Leheb'in iki eli kurmuştur. Ebu Leheb'in iki elin kurudu zatın kurudu zatı kurudu ama Allah şey diyor adam şimdi sana böyle hediye getirse ne yapsın bak Allah el dedi bak şu anda hiçbir şey yapamazsın tabi neden selefin selamına dönmezsen batarsın değil mi Allah diyor ki sizin başınıza gelenler ellerinizle yaptıklarınızdandır sen diyelim ki iki ayağın ters, şey, iki elin ters. Sen de ayağınla genel eve gittin, ayağınla bara gittin. Bu ayetin kapsamına dahil misin değil misin? Dahilsin. Bu ayetin Allah değil mi? Sen diyemezsin ya ben elimle yapmam ki bunu ayağımla yaptım. Sen gözünle göz binası yaptın. Bu ayete dahil misin? Dahilsin. Şöyle bir bazen olabilir mi? Ya Rabbi benim başıma gelen benim elimle değil ben gözümle yaptım. Yapamam diyemem. Peki Allah sizin başınıza gelen evlerinizle yaptıklarınızdandır derken. Değil mi? Allah burada elimi kastetti zatını kastetti zatı. o yüzden aksi halde bir insanın başına geliyorsa ve onun iki kolunu koptuğunu düşünüyor insan iki kolu yok o zaman bu, bu mükellef değil bu değil ha, peki ne yapacağız burada işte burada ne yapacağız selefin fehmine döneceğiz yani nasları selefin fehmiyle anlayıp ince eli sıfır okuyacak Allah Musa, Musa'nın olgunlaşmasından bahsederken istiva etsin diyor Bak demek istiva olgunlaşma Adamın birisi açık açık söylüyor diyor ki Allah arşın üzerinde olgunlaştı mı Çünkü istivanın e, evet geliyor manaya istiva ama Allah'ın istivası olgunlaşma manasında değil işte oluş manasında şimdi bunların hepsinin bunların hepsinin şüpheleri ha işte bu bidat emin şüpheleri bunlardan bir tanesi zaten kepseli sana bunlarla gelecek ne yapacaksın şimdi hadi kıyamete kadar oku Bukhari'yi kıyamete kadar oku Müslüm'ü kendi başına Arapça da bil en çok sapıklar Arapça bilenden mi çıkmış bilmeyenden mi Arapça bilenden bir kızı alimlerin hepsi Arapça hem de alim Arapça. Hı? sen Türkçe bilmediğin halde bu kadar cesaretin adamlar Arapça biliyorsa ehl-i sünnet alimlerinden olsun bu kadar cesaretli değiller Bukhari Müslüm okumuna e ben diyorum ki Türkiye'de bidat ehli yok ki bir tanesini falcan söyledim, bir tanesini sığacağım böyle yurt dışından getireceğim Türkçe öğreteceğim bir tane Arap'a bir şey alacağım mesela Mortanya'da Ebbah diye birisi var tamam mı? Çok güzel olmuş şimdi Türkçe öğretsen falcan Türkçe'ye bir tane de İsa'da eder Türkçe'ye ehl-i sünnet bulamazsın yok muhalif yok ki Müslüm Mustafa İslam olur muhalif bu Ebu Bekir kimin mı muhalif? Vallahi doğru bizim Arapça bilmiyorlar bak bu hani düşmanlık olsun mübalağa olsun diye söylemiyorum bunlar hakikaten samimi kalpten Allah için söylüyorum kalben inandığım şeyi söylüyorum bunlar doğru bizim Arapça bilmiyorlar tamam mı? Yani bunlar tecrübe edilmiş bilinen ve görülen ortada olan şeyler yani, yani gittim ben akabe vaktimi da gittim Mustafa bunlar bilmiyorlar Cübbeli Ahmet Hoca bilmez doğru bizim Arapça sah nahil bilmek Arapça demek değildir sen Arapça dediğin zaman karşıya ilk gelen şey insanın aklına sah nahil ya nasıl bilmez diyor çünkü de alimler var İşte bak bu lafı anlamaman, anlamaman yani benim bu lafımı anlamaman bile senin bu mevzudan ne kadar uzak olduğunu gösteriyor adama diyorsun ki Mustafa İslamoğlu Arapça olur mu ya Kur'an'ı meal ediyor hemen de Kur'an'ı meal ediyor ama ben doğru gün Arapça bilmiyorum işte sen karşı tarafa dediği zaman ya bu insan Arapça bilmiyor hemen inkar ediyor bu cehaletinden neden? Arapça adam sah ve nahi ile sınırlandırmış siz ne diyor Arapça 12 lafızların delalet ettiği müfredatlar var bunları nasıl yapacağım? Ya ben şimdi Türkiye'de soruyorum Allah aşkına Sebbet ede Ebi Leheb'in ve Sebbe Ebi Leheb'in iki eli kurmuştu Bundan zat katlı bilmiyor mu? Var mı bir tane aklı selim adam evet sadece iki eli kurmuştur katlı diyor burada Çıkabilecek mi? Dur. Şimdi Allah dedim çoğulu ne? Yer kelimesi eydi demek Tamam mı? Biz ne diyoruz? Kim elle yaratılmış? Sadece Adem aleyhisselam işte Tevrat elle olmuş, adım cenneti elle getirmiş Birkaç tane şey var hadiste geçen Bunların dışında Allah kumla yaratmış Kum demiş olmuş, ol demiş olmuş Adem'le birkaç tane mahlukata has şey yaratmış Peki Allah ne diyor Kur'an'da? Ve sana öbeneyne hadi edin Biz semayı, mahallere bak ellerimizi inşa ettik şey al o zaman demek ki her şey Allah eliyle yapmışlar adam sana niçin bunu Adem asılıyorsun çeker gider bunların hepsini işte bu kevseri ya bunların e, ashabı kevserinin kendi hocaları ve tarih bakın bunları söylemişler bunları getirmişler hak hakikaten halbuki adam gibi akideyi okuyan bir sene bak bir sene kaldı değil bir sene sebep alimlerinin dizinin dibinde okuyan bir insan bir senatıyla bunların bütün bu safsatalarına cevap vermesi 5-10 dakikadır o kadar basit ama selefin fehmine döner şimdi Türkiye'de biz muharip görmemişiz ki yani okuyun okumuş Bukhari'den 3 tane hadis Müslü zaten e, Müslü zaten e, Allah edersin Müslü zaten bir şeyden haberi yok iki ayetle iki ayetle Müslü bile çıkamıyor karşımıza cami cemaatimiz şimdi zaten imamlar zaten doğru ilimden haberi yok iki imam çarpmışız iki tane e, anlı birisini bulmuşuz tabiri caizse iki tane avam bulmuşuz zannedip diyoruz ki etraf gürülük gülistanlık tamam biz Allah'a ne olduk Allah'a ne bak demek ki Bukhari Müslüm okuduğun zaman sahabeden herkese devirebiliyorsun herkese mevzunun içinden çıkabiliyorsun sen mevzunun içinden çıktığını zannediyorsun çünkü senin karşına Bukhari gelmemiştir ama dur bakalım şimdi bu şartlar çevriliyor bu muhalifler Türkiye'ye ufak ufak siniyor ben şu an eski tanıdığım ki karşılaşsam Allah'ın izniyle yani anlatacağım onları tebrik edeceğim de karşılaştım duyduğum şerefe olup da Şimdi bidat ehli olan bir sürü kişi şey tanıyoruz Karşılaşmışlar bu insanlarla Saptırmışlar onları Etrafında adam yok ki soracak Soracakları adam da zaten akide bilinen Akideyi bunlar biliyor diye zannedilen insanlar Bilmiyorlar Tamam bari böyle yani e şimdi bunlar çıkmış insanların karşısına anladın mı yani neyse oku abi oku çok uzayacak yoksa bunların bunlar bütün bu şüphelerinde cevap vermek çok basit tamam mı hepsi gelecek inşallah ama kafa karışmasın diye şimdiden verin şimdiden söyleyeyim o şey semayı işte biz evlerimizde inşa ettik orada eğdim yedim çoğulundur adın çoğulur adı kuvvet o yüzden İbn Abbas mesela bak İbn Abbas haberiye bak sahih senetle ve sema ebeneyna hadi eğdini kuvvet diye şey demiş eğdi kuvvet. ne yapacağız şimdi bunu deli getiriyorlar Ebu Kesir de bunu deli getiriyor bu Kesir de onların yan başları da ve başka akidesi bozuklar da bunu deli getiriyorlar bak diyorlar selef tevhid etme diyorsunuz İbn Abbas ve sema benina hadi evin biz semayı eğdi ile bina ettik diyen Allah'a kuvvet ile bina ettik diyor İbn Abbas ve sahih haber ile geçiyor Bilmiyorum, e, e, e çoğu da eğdi de diyor Allah onun onlara göre de diyor İbn Abbas ne demiş şuna kudretle bak İbn Abbas yede ele kudret dedi diyorlar demek hem selef tevhid ediyor hem de tevhidi bizim gibi ediyorlar ele kudret diyorlar ne yapacağız sahih senetle haberde mevcut yani e, şerifin kelimeden nasıl anlamazsın halbuki biz diyoruz ki bu cehaletten ibaret tabii ki İbn Abbas'ın kudret demiş ama oradaki eybi zaten kudrettir neden? çünkü bir kelimesi tekil at kelimesi de tekil at kuvvet demek get de el demek ikisinin de çoğulu aynı adın da çoğulu eydi anladın mı? derin de çoğulu eydi yani oradaki eydi Yet kelimesi el kelimesinin çoğu, değil At kelimesinin çoğu, At da kuvvet demek Anladın mı? E, bu cevabı bu ee, işte elin kudret manasına geliyor buna nasıl cevap veriyor şimdi diyor ki hakikat neler oluyor tam burada hakikat öne geçilmiş bunların cevapları var bu basit böyle mücmel cevaplar bunların tavsiyelendirilmesi ileride gelecek bunların bu sapıkların bütün şüphelerini Allah'ın dinine tek tek cevap vereceğiz Tam, tek tek bunları tutmacak var ya ilimde hiçbir şeyler yok tabiri caizse bunlar kırklarından yani bu deviremiyorlar ya bu ilmi teyimiyi şeref alimlerinin daha geçmişe dön ya bu işte ee, yani çok daha geçmişe dön ee, şeref alimlerimiz bunları deviremiyorlar ya ilimde bunlar kırklarından yani tabiri caizse çıldırıyorlar gerekir ama işte bunların bir kısmı olacakları yani işte hani avamdan miskin insanlardan kendilerini alabiliyorlar ya oradan bir kendilerini cesaretlendiren şeyler var tabi tabi müntedir alim diyor evet. gelecek onlar yani gelecek şunlar böyle insanlar bunların şüpheleri hiçbir şey değil yani o kadar basit ki anladın mı yani o, hani onlar diyorlar ki Neyse yani çok uzak bayağı da uzun zaten bitirelim şimdi bak Tek tek onlara ileride cevap verilmiştim evet Dolayısıyla çocuk, çocuk o manada öldüğünü söyleyebilmek için o Allah de ortaya koyacak bir kallerin mülatı kaçırılma düşer Şahane abicim bir evet. Çocuğun tahmin edilmesi ise aklına gelen ilk anlamda Aklına gelen ilk manada Sen diyorsun ki ey Ahmet Ahmet nerede? Senin hak, aklına ilk gelecek mana nedir bu? Ahmet'in mekanından sormak Peki eyne yani nerede kelimesi yüceliğinden de sormak manasına gelmez mi? Gelir dedik mücariye adısını açıklar sen der ki yok buradaki Allah ne? Allah nerededir eyn Allah Allah nerededir ha, derecesi nedir bu uzak bir mana ilk hatrına gelen manada mı? yok uzak bir mana İşte sen ilk hatrına gelen manadan, uzak bir manaya hamledersen işte bu da taklittir işte bu yet meselesi de böyle buradan bakat var ya diyelim bakçalık var ya diyelim evet insani edilmesi için hatıra gerek ilk anlamda nafsın ancak zayıf bir ihtimalle kendisine dönerek bir başlanmaya kaydırmak gerekir. İbn bu cihette söylediğimiz bu şüpheler 200 noktada reddeder 200 ayrı bakış açısıyla 200'den fazla ayrı bakış açısıyla reddedermiştir bak Salayh-ı Mürsele İbn Kayyim'in bak Salayh-ı 200 kaide ve istimdat delil gücüyle 200 noktadan yani aynı mevzudan 200 yerden yaklaşarak bak bak 200 yerden yaklaşarak bu bölümü seçecek Allah Resulü Berat bölümünü 200 yeri daha anlatacak tamam mı? Ama bu aciz vakti ne olur ve ondan sonra bir diğer risalelerde olur o artık Allah'ın günü olur evet o halde şimdi o manada olduğunu ifade etmek için o anlamda katılımcının ortaya koyduğu bir karimenin bulunması yani o zaman sen buradaki elden maksat kudret dersen özel bir karimenin olması lazım çünkü Allah ben elimle yarattığım zaman senin ilk aklına gelen mana hangisi? El. kudret geliyor mu? gelmiyor ilk aklına gelen el şimdi bu ilk aklına gelen elden kudrete geçmek istersen özel bir kalimenin olması lazım aksi halde geçilmez neden şimdi Allah e, e, e, e, Ebu Leheb'i nereye soktuğunu söylüyor Ebu Leheb'i nereye soktuğunu söylüyor cehenneme soktuğunu söylüyor değil mi? bak noktada Ebu Leheb'in cehenneme girdiği söyleniyor değil mi karısı onu, o, onun taşıyan kim o zaman cehenneme giriyor bir insan cehenneme nasıl girer sürüyen girer var mı Allah sürnatta şu insanların elinin bir kısmını veya ayağının parmağının bir ucunu cehenneme sokacağız diğeri cehennemin dışında kalacak hani bir odaya sokarsın ya ayağını bir ayağını diğer vücudun dışarıda kalır böyle bir şey var mı? bak burada bir karine yok mu ee, Ebu Leheb'in komplesinin gireceğine dair ayeti de hadislerde de var değil mi? Çünkü cehennem ateşi o zaman burada karineden bir yola çıkarak ne diyebiliyoruz? Burada Ebu Leheb'in iki eli kurusun yani zatı kurusun ama iki elin ispatıyla beraber Aksi halde ben sana diyebilir miyim? Erhan abi senin iki sehpan kurusun senin zatını tasvir senin sıfatlarında sehpa sıfatı var mı? Erhan abi senin iki televizyonun kurusun var mı senin böyle bir sıfatın? Her, e, malın olarak var senin onda sat olarak var mı? demek ki eli var ki ona el nispet ediliyor ama zat kastediliyor o bilebilir hani zat el nispet edilip zat kastedilmiştir elin ispatıyla beraber aksi halde sende olmayan bir şey ben sana diyebilirim rüzgar iki elim kurusun hem de el olduğu için ben sana hani iki elim diyorum yoksa aksi halde niçin iki e, şeyin kurusun ne bileyim salla işte iki e, domatesin kurusun demiyorum hem de sıfat olarak anladın mı? bunlar hepsi şey ve bir, o yüzden biz ki bu tebbet yedada e, şey var karine var çünkü cehennem ateşi olayıdır burada cehenneme de kürüleyen girilir o yüzden zat kastedilir ama elin ispatı da çünkü el zikre diliyor anlatabiliyor muyum? Çünkü bir tane e, annenin tekeli var oğluna tekeliyle yemek veriyor bir, bir kol sakatlı bir oğlum bu yemeği sana neyle pişirdim? ellerimle pişirdim yani kendim pişirdim bunu tabii ama elim ispatıyla beraber ne, değil mi? bir anne der mi? anne ellerimle pişirdim derken asla ben kendim pişirdiğimi kasteder değil mi? bu Türkçe'de de var ama anne bunu derken zatını kastederken annenin yüzünde şöyle bir şey var ya bende el yok ama ben bir şeyde el varsa onu evlenir. Yoksa aksi halde haşa Allah Azze ve Celle abesle iştigal etmiş olur veya abes lafı kullanmış olur. Düşün Allah be, benim elim var diyecek eli yok ama. Bu lafızda naks, naksla delalet eder ya. Nasıl böyle bir şey olur? Ebu Leheb'in eli yok mu? Bunlara soracağız yani. Elle zat kattı diye bilmeyenlere soruyoruz. Yok mu ya böyle bir Leheb'in geçelim? Hmm. Ne varmış ki? Zatı kattı demiş. Harina var senin e, e, çünkü e, bu Arap dili edebiyatında siyah sivakla maruf bir şeydir tamam mı? bazen bir şeyin cüzü kastedilir onunla cüzü zikredilir onunla ne kastedilir? kül kastedilir şey kül yani bütün olmuş şey kastedilir bu, bu mücmel reddiyeler bunlar daha farklı bir şekilde ilerleyeceğiz evet tahrif hem lafız hem de hem mana itibariyle de olur. Bak demin bizim söylediğimiz. Şey evet. Lafıza tarifi örneği Allah Musa ile özel bir şekilde konuşmuştur. Hmm. El-İsa 163 buyruğunda Allah Nasa'yı Celal'ini mefi olarak okuyacak yerde Musa Allah ile özel bir şekilde konuşul, konuşmuştur. Anlamına gelecek şekilde Nasa'yı Celal'i yani kellem Allah değil de kellem Allah demiş. Evet. evet. Mana itibariyle. Hazir gelecek istila lafzını istila etti egemenliği altına aldı diye evet. onun elinde kudreti diye açıklama örnek gösterir evet. elinde kudreti diye açıklama bir örnek gösterildi ama takibin anlamı takip boş, boş olmak ve terk etmek ne olan haklı olmaktan bir bakmış devam et Yüce Allah'ın sahipsiz kalmış kullar bak şimdi şimdi Allah Şimdi diyor ki tatil lügatte ne demiş? Boşaltma, boş bırakmak demek değil mi? Güzel. Allah Kur'an'da atıl kelimesini, tatil kelimesini atıl köküyle kullanmış Kur'an'da. Kaçıncı sure? Bak Allah ne diyor? Bir evin muattal. Bir köyden bahsediyor, oranın ıssızlığından vesaire Kur'an'da. E, Kaçıncı dinleyenler baksın. Haç suresi 45. ayette. Arapçasında da 55 mi? 45 olacak Allah'a değil mi? Arapçasında 45 yazıyor. İkisine de bakılır tamam mı? burada Allah Kur'an'da diyor ki bir evin muattal diyor muattal bak atıf kelimesi yani terk edilmiş kuyular Kur'an'da o zaman atıf kelimesi var ne manada boşaltma terk etme manasında tamam mı? o yüzden lügat manası e, tatilin boşaltmak demek ıslahı manası Allah'ın sıfatlarından isimlerinden külliyen veya bir kısmını boşaltmak devam Diyanlara sahip konusunda El-Hak 45 milyon lira bu kökten gelen lafı kullanılmıştır. Evet. Yani arayı satın. Evet. Yani sahipleri terk etmiş, işlevsiz kalmış demektir. Evet. Buna, buna katı muayit sıfatları reddetmek ve bu sıfatların Allah'a zatıyla kaim olduklarını kabul etmektir. Evet. Etmemektir. iki Fatih bu bir dört. Evet. Fatih iki kısımdır. Sıfatlar ilerleri cehmiye ve muntezir yaptıkları gibi kulli tatil ile evet. sadece yedi sıfatı kabul edip nereden kabul edilir eşyaların yaptıkları gibi gizli itaat et evet müşahede yani tamam tanrı ile tatil arasındaki fark Hı. buna göre tanrı ile tatil arasında fark şudur tatil tatil kitap ve sünnetin delalet ettiği gerçek bahad olan manayı kabul etmemek tahrif ise nasları delalet etmedikleri batıl anlamları anlamlara yorumlamaktır. yorumlamaktır. Bak batıl anlamlara yorumluyorsun. Batilde boşaltıyorsun, tahrifte boşaltıp dolduruyorsun ama başka bir e, batıl manayla dolduruyorsun. Evet. Tek, bir iki anlam, bir ikisi anlamı bölgü. Birisi, mutlak bunu, uçsuz ilişkisidir. Evet. Yani tatil, mutlak olarak tahlilden daha genel kapsamlı. Evet. Yani talih söz konusu oldu, oldu, oldu bu tatil de var demek. Neden? Çünkü sen tahlil yaptığın zaman içini boşaltıyorsun bak tatile girdin. Evet. Sonra içini dolduruyorsun. Evet. evet. Sonra tatisi şey böyle değil. Evet. Tatil illa tahrif olacak diye bir anı. Evet. Tatil edersin bazen, içini hiçbir şeyle doldurmazsın mufavidalar gibi. Evet. Bu tatil yapmak da yetmiş olursun. İkisi de küfür zaten. Evet. Buna göre batıl bir anlamı kabul edin. Hak olan bir manayı kabul etmeyen kimse aslında her iki dinin söz konusu sıfat ve sünnet ve varid olan sıfatla veren bunların zahirlerini kastedilmediğini iddia eder. Bununla birlikte onlara bir başka da tespit etmektir. Duran kişi hakkında ise tarih söz konusu olmaksızın tatil var demektir. Evet. Bu anlattığımız şeyler değil mi? Bir de bu tutumu okudanların tevfid tevfid yani biraz önce bahsediyorum tevfid bu da tesliye yani boşaltanma ne yapıyorsun? Yet içindeki mana boşaltıyorsun evet. bu yet yettir abicim evet. iyi de İstiva istiva istivadır Tam ne bu istiva ne manası ne manası Keyfiyeti sormuyorum mana Abicim istiva istivadır Şimdi ama yüklenmiyor Tamam Çünkü ahir eşyaların yükselmek böyle eşyaların paylaştığını belirtiyoruz evet. Ve daha başkalarının söylediği gibi Senin kabul ettiği görüşün bu olduğu ileri sürdüğü hatalı bir imzadır Sözünün geçimi hatalı bir ibadet Bir kere mananın bilinmesi dışında işi Allah'a havale etmiyorlar Allah'a havale etmiyoruz mananın bilinmesini demiyoruz Allah bilir evet. Manayı biliyoruz İşte bu Arap diliyle de yapımız maruf Manası belli ölür demek Geç bellidir Kadrın müşterakun fizihin Zihindeki ortak değer evet. Elbirdiğin zaman senin dinle bir mana geliyor mu? Geliyor şey el olur. evet. Tamam mı? mesela bu insana sanki eline de kendi elini göstermeyeceksin öyle bu bir değil aksi halde adam der ki niye senin elini göstermiyorsun size de sor bunu diyecek o zaman bunun sonu gelir mi? el bu değil el zihnen belli mi? zihnen belli zihinden çıktığı zaman ya Ahmet'e isabet edecektir ona de göre değer kazanacaktır ya Ali'ye isabet edecektir ona göre değer kazanacaktır ya fiile isabet edecektir ona göre değer kazanacaktır o zaman yerin manası zihinde ortak değerdir bak bu çok önemli bu, bunun tavsiyeli ileride gelecek bu çok önemli sen dersin ki gel el, şey, e, el bir şey tutmaya yarayan şeydir bu, böyle bir tarif yok aksi halde filmleri yok mu? var e, fil nasıl sıcak kabul edecek? o zaman e, elin tarifi olmalı şimdi diyorsun gel kabzın müstahakın düzeyin dilinde ortak değer yani aklına bir mana gelir senin o zihinden çıktığı an bir tane mahlukata isabet edecektir sen el deyip susar mısın Türkçe'de? sussam sussam Manu olarak anlaşılır ama kimin eli anlaşılır mı? Peki bir yere isabet etti şimdi o e, zindeki eli Dedin ki mesela karıncanın eli bak bir yere isabet etti O zaman or, oradaki mana işte karıncanın manası, manası yerine alır Ahmet'in eli Ahmet. ki şimdi desen ki el, bu, el parmaklardan oluşur Şimdi güzel senin şu parmaklarını kopardık sadece parmak kısmını yine ona el denmez mi? demek ki elde illa parmak olacak manası yok el böyle kırılar kavga etmeye yarayan şeydir evet. filin eli yok mu atın eli yok mu bak hadiste nebi sosyalem atın eline el diyor evet. alimler tartışmamış mı dedi elle mi gider dizle mi gider şey e, namazda bak bunun hep e, Arap dil edebiyatında bunun eli eldir Türkçe'de el sen deme ön ayakta bana ne bizi Allah Kur'an hitap etmiş Arapça ile Arapça ile bakıyoruz ona bunların eli el mi? bunların eli el güzel bunlarda kavga var mı böyle kıvırıp Yok o zaman e, e, kabze e, eden şey değildir zihindeki ortak değerdir Nasıl nedir ortak değer? Kadrın müşterekun fil zihinde demek zihindeki ortak değer ne nedir? El dediğin zaman senin aklına bir mana gelir ama bu cümlenin içinde dışarı çıkmamış haliyle ki mana başlıyor. o cümleden çıktığı zaman havada böyle bir, e, bir dünya gibi bir yere dayanmadan veya böyle hiçbir yere dayanmadan böyle havada duran bir kelime değildir zihinden çıktığı zaman birinin eli olacak kapının kolu dağın başı anladın mı? kedinin eli senin başınla dağın başı aynı mı? peki o zaman başa, başa desen ki başını bir tarif edersin sen mesela bir tezini kafayı tarif et başı tarif et baş bir et başı mesela bir et Bu şeyler şöyle bu baş mıdır tarif et başı Bak ortak değerli olur. Niye insanın başı dedin, dağın başı demedin? Bak tarif olmadı, insanın başı deme şimdi. Devam et, anlatmaya çalış. Bir şeyler söyle. Görünür göz kulak. Ese abi diyelim göz kulak, Allah seni görsün yapmış. Ona baş denir mi? E, güzel olmadı tarif, devam et kimdir beyin olur olmayabilir dağın başında beyin var mı? evet e, devam et ha, o zaman diyor ki bunlar kadrın muhtarakun fizdihin tamam mı? bunlar ha, adam diyor ki dağın başı mecaz hadi oradan der sana Arap dil edebiyatında mecaz yok Kur'an'da da mecaz yok hadi mecaz var diyelim onda ne, mecaz neye demiş? önce bir mana koymuştur sonra bir başka mana kastedilmiştir güzel insanın başına önce konmuş isim olarak sonra dağın başına da başlayalım mı demiş. yoksa önce dağın başına başlanmışsa sonra bizim kafaya başlayalım mı demiş Arapçada hangisi? belli değil herhalde o zaman meşhur o zaman meşhur üzerine yakini bina edemezsin diyemezsin dağın başı hakiki insanın başı mecaz veya insanın başı hakiki dağın başı mecaz hakikat mecaz mevzusu başlı başına bir özel bir ilimdir bu daha ileride gelecek hepsi şey gelecek Allah'ın izniyle tamam mı? O yüzden yet kadın müşterakın fizihin O yüzden bize diyemezler siz yet dediğiniz zaman el budur diyemezsin adam Hadi oradan be nerede el odur El sadece o mu? Bir sürü el var Mahlukatlar arasında bile el, el farklılığı var Nasıl Allah ve kul arasında eşit olsun bu? Tamam devam Çünkü senin mananın bilinmesi üstünde iş Allah'ın havale ediyorlar. Onlar manasını anlamadıkları bir sözde okuyor değillerdir bak şimdi sen dedin ki beyin var aklıma gelmiş örnek dedi ki basit harika ki beyin var dedim mesela ben sana dedim ki işte mesela dağın başında beyin yok dedim ki dağın başında da beyin olsa yine kurtulamazsın bunu atıyorum neden çünkü bu başın tarifi midir yoksa başın herhangi bir özelliğini midir özelliğini istedim yani herhangi bir lazımını istedim lazım hiçbir zaman mevzunun sınırına delalet etmez anlatabiliyor muyum bu tarifin bu herhangi bir dinin bir söylemez anlatabiliyor muyum yoksa beyni tabağın içine de koysun o tabak baş mıdır bir tane şimdi şey hayvanın beyni diyemiyor musunuz değil mi çok da güzeldir çıkar şimdi bir tabağa koy e, tabakta da beyin var adam bak tabağın içinde şu an beyin var tarif olmadı o lazımın mevzum olayıdır tamam devam onlar manasını anlamadıkları bir sözle okuyor değillerdir evet. diğer ise olan şartla sünnetteki hakların anlamlarını anlıyorlar ve Yüce Allah hakkında bunların sahip olduğunu kabul ediyorlardır daha sonra sıfatların hükümlerini yahut hakikatlerin hükümlerini evet. yahut da keyfiyetlerini dört mütevhide sıfatları kabul etmekle birlikte bunların manalarına bilmeyi gücü Allah'a havale eden kimselerdir. Evet. Ehl-i ve cemaat ise sıfatları ve anlamlarını bilmeyi kabul ederler. Evet. Fakat bunların keyiflenmesi. Evet. Anlamlarını bir istilah nedir biliyoruz. Evet. Ha? Biz e, istilah nedir biliyoruz. O yüzden burada muhkem müteşabih olur. Zaten o. Allah Allah Allah neyse tamam tamam hiç yok. Fakat bunları keyif, keyiflerinin büyümesi Allah'a var verilmiş. Ben sıfatları kabul ediyorum bunların bilgisi ise Allah'a havale ediyoruz diye kimseye de şöyle diyoruz bunların bilmesiyle neyi kastediyorsun? Zaten bu muhiyen müteşabih Türkiye'de hatta ehli sünnetlerin arasında bile tamamıyla galat olarak anlaşılmış tamamıyla safsat olarak anlaşılmış bilat elini bırak da onlar sapıtmış bu noktada da ehli sünnet içinde bile hemen hemen bidat ehliyle aynı anlaşılmış Bilmiyor Türkiye'de muhkem müteşabih olayı başlı başına bir mevzu anladın mı? Manası bir dönüşüm, devletlerin milletin kategorisi bir şey olur. Demiş, devletler anlayarası bir şey. Ee, nasıl nasıl nasıl da? Ee, ben sıfatları kabul ediyorum, bunları bilmişsiniz şey Allah'a ve Allah'ın dünyasını çekişiyordur. Bunları bilmişsiniz neyi katlediyorsun? Manası bilmesini yoksa, bilmesini bilmesini katlediyorsun. Çok güzel bir şey. Devam. Ee, düşünüyorum. Ee, onlar manasını anladılar, anlamadıkları bir sürdü, öpüyor değillerdi. Ders onların da düşündeki lafların anlamlarla onlarına önce Allah'ın aklında bunların sabit olduğu, olduğunu kabul ediyorlardı. Daha sonra sıfatların kümlerini yanıtlar, keyfiyetlerini tevhid ediyorlar, Allah'ın Allah'a havle ediyorlardı. İmam Malik'e Yüce Allah'ın aslında istivasına dair soru sorduğunu sorulduğunda istivanın ne olduğunu bilen Allah'ın ne olduğunu bilen ne olduğu bilinen bir şeydir fakat keyfiyeti bilir için meşhurdur bilinendir dediği gibi Beş, veya ki buna el esma ve sıfat tamam bu sahih veya ki esma ve sıfat eder bu sahih neden bu bütün böyle akide kitaplarında geçen bila teriminin akaid kitaplarında da geçen onlar da bunun iman Malik'ten sıhhatini kabul ederler sıhhatinde icma var bir de arasında da icma var selef arasında da icma var evet kesin sürekli Allah Devam devam. Nekif ve temsil söz konusu olmak mı? Gündeme gelince ee, her ikisi arasındaki fark şudur. Evet. Yüce Allah'ın sahip olduğu sıfatların şu keyfiyette olduğuna inanmak yalnız kitap sıfatlar hakkında bunların nasıl olduğunu soruşturmaktır. Evet, zihnen soruşturuyorum. Evet. Tevkil ise Allah'ın sıfatlarının yaratılmışların sıfatları gibi olduğuna inanmak. Yani bir misal veriyorum. Bu yaratılmış insan olur, tahta olur, çamur olur. Evet. Ya, yani cemaat olur. Tamam, cansız varlıklar olur. Ne olursa olur, evet. Tevkil söz konusu olmaksızın sözlerinden maksat bu sıfatların keyfiyetlerini mutlak olarak yer etmek demek değildir. Çünkü her bir, her bir şeyi mutlaka herhangi bir keyfiyette olması kaçınılmaz, kaçınılmaz bir şeydir. Çünkü her bir şeyin mutlaka herhangi bir keyfiyette olması kaçınılmaz bir şeydir. Maksat onların bu keyfiyeti bilmediklerini anlatmaktır. Zira Yüce Allah'ın Rab ve e, sıfatlarının e, keyfiyetlerini kendisinden başkası bilmez. Bilemez. E, ayet-i Kerim vardı. Yüce Allah'ın bir e, teyini sözü olarak varmış. Evet insan orada duruyoruz orada duruyoruz ama ders bitmiyor bizim ders bizim ders bitmiyor bir şey daha anlatacağım burada önemli şimdi bak e, İbn Teymiye kitabında neye nefretti? Tahristeki, şey, e, tahrir, tatil, tekir temsilcisi. Tamam mı? bazıları tahrif, e, tahrif tatil, teklif bir de teş, temsil yerine teşvide kullanabiliyorlar ama İbn-i Teymiye temsil kullanmasını daha hoş görüyor ve İbn-i Teymiye hani biliyorsun akidesi vahşeyi yazdı sonra ona karşı geldiler sonra akidesi vahşeyi münazaraları halkaları kuruldu, kuruldu böyle randa ödeşerek İbn-i Teymiye zamanında ve bu münazaralar kitaba dönüşüldü İbn-i Teymiye tarafından yani akidesi vahşeyi münazaraları Şimdi bu münazaraların bir tanesinde İbn-i Teymiye bundan kabul ediyor diyor ki yani burada biz e, açıkçası belirtiyor yani burada biz temsili kullanırız neden çünkü Nas'ta ne gelmiş Leyse kemislihi şey olur değil mi Nas'ta Leyse kemislihi şey olur Bakın bunu aklında tut çünkü bu biraz uzayacak gibi bunu buraya aklında tut tamam mı? Bunun önündeki ders yapalım şimdi başlıyormuştum şimdi çok uzayacak yani 1 saat 54 dakika oldu fakirde bundan önce de yarım saat şey yaptık zaten neredeyse Arapça yaptık tamam mı? Elhamdülillah Allah'ım olsun o yüzden buna şimdi girmeyelim bu önemli önemli bir yer daha değindir teşvik çünkü orada bir çok önemli ve güzel bir yer var orada tamam mı? hatta böyle ama hayati bir nokta var yani çok önemli inşallah isim sıfatları Rabbim inşallah bereketli olsun Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahibi ecmaîn